Za koga? Za kafir. Pa njih odmah stane kao kažu. Evo opet to. وأمنية الحر لقيا المنية تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية وداعا لنا لا Šta je najveći sebeb da neki čovjek bude najgore biće koje hoda po zemlji, nenastojanje da uči. Šta da uči vjeru? Nenastojanje da traži ist, istinsku pravu vjeru. To je najveći sebe šta da bude najgore biće koji je dubu ala vajhil ard, koji korača i udara svojim nogama po površini zemlje. Thank you. يقولون من أي فج أتى بأي شعار بأي هوية فلم يعرفوا أشرف الحسنين الحسنى محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Hvala i zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Njemu uzvišenom zahvaljujemo na najvećim blagodatima. ove upute i vjere kojom nas je počastio. Zatim njemu hvala na svim blagodatima, a posebno na najizvišenijoj, najvećoj počasti koju nas je počastio uputom i ovom vjerom. Njemu zahvaljujemo na tome, jer oni koji zahvaljuju Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će im povećati la in shakartum la azidannakum ako budete zahvaljivali ja ću vam povećati zato njemu zahvaljujemo na ovoj blagodati molimo ga da nam poveća iman i uput njemu zahvaljujemo na blagodati ovog bratstva opet rad toga da nam Allah subhanahu wa ta'ala poveća od te blagodati i njemu zahvaljujemo na svim blagodatima koje ne možemo nabrojati وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ la تُحْسُوهَ Ako biste nabrajali Allahove blagodati, vi ih ne, bi, ne biste uspjeli nabrojati. Ne biste ih uspjeli sve obuhvatiti. A nakon toga, uz Allahovu pomoć, večeras ćemo se družiti sa jednim hadisom koji, kojeg bilježi ima muslim rahmetullahi alaihi u svom sahihu od Amr ibn Abbasata Sulemija radijallahu an. Družite mu se sa ovim hadithom kojeg ja volim često spominjati i možda sam ga nekad ovdje sa vama spominjao, ali ne smijeta da ga večeras pročitamo i pročitamo e, neke komentare i fajde iz ovog haditha od šeha Mohamed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alejhi koje je on napisao e, nakon nekih događaja u toku njegovog života i njegove dave nakon nekih događaja i nakon što se odmetnuli od dave neki koji se već prije bili prihvatili pa je napisao ovaj hadis i komentarisao ga pa ćemo čitati ovaj hadith uz Allahovu pomoć i pročitati komentar i još malo preko toga uz Allahovu pomoć spomenuti što Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli vezano za ovaj hadith. Pa kaže ovaj ashab Amr ibn Abbas Sulemi kuntu wa ana fil jahiliyati adhunnu anna nasa ala, ala balara. Bio sam u džahilijetu, a mislio sam da su ljudi na dalaletu, na zavlut. Dakle, prije islama. Prije nego što sam prihvatio islam, bio sam u džahilijetu i ljude oko sebe koje sam vidio, vidio sam i mislio sam da su na dalaletu. وَأَنَّهُمْ لَيْسُ عَلَى شَيْءٍ I da oni nisu ni na čem. Misli se ovdje nisu ni na kakvoj uputi. Ni na kakvoj istini. Da su na totalnom zavodu. وهم يعبدون الأوثان oni su obožavali idole, eusan, kipove. Kale, فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا pa sam čuo za čovjeka u Mekke koji donosi nekakve vijesti. فقعدت على راحلتي حتى قدمت عليه hatta qadamtu alej. Pa sam sjeo, faqa'atu ala rahilati, sjeo sam na svoju jahalicu, sve dok nisam došao do njega. Fa ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahfijen, kad ono, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, skriven, mustahfijen, Jeru'u alaihi kaumuhu protiv njega se okrenuo njegov narod. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Mekke. Pa sam onda iz okola, jel tako, tražio, raspitivao za njega kao što se raspituje za čovjeka koji je skriven i krije se od svog naroda. Jel tako? pa sam ušao kod njega u Mekke. Dakle, ušao kod njega u njegovu kuću. Našao ga. Raspitao za njega. Koji je to? Čovjek, pa sam ušao kod njega i pitao ga. Oma ente. Ko si ti? Šta si ti? Kale ene nebi. Rekao je, ja sam vjerovjesnik. Kultu vama nebi. A šta je to vjerovjesnik? Kale arsalani Allah rekao je Allah me poslao. kultu bi eji še'in arsalake. A sa čim te poslao? Rekao sam mu, sa čim te Allah poslao? Kale bi silatil arham sa održavanjem rodbinskih veza. Wa kesril authan i da polomim kipove. Sa, održa, poslao me Allah sa održavanjem rodbinskih veza. Wa kesril authan i lomljenjem kipova. Dakle, poslao me sa lomljenjem kipova. Poslao me da polomim kipove, jel tako? Wa وَأَنْ يُوَحِدُ اللَّهَ وَأَنْ يُوَحِدُ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْعَ I da se samo Allah obožava i da se samo Allahu ibadet čini, da se samo Allahu tevhid čini, jel tako? Ibadet tevhid čini i da mu se ni učem čini širk. Fakultu lehu, وَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا Kad mi je to rekao, rekao sam, a ko je onda s tobom na tom? Kale, حُرٌ وَعَبْد Sa mnom je jedan slobodan i jedan rob. Ko je s tobom na tome? Sa mnom je jedan slobodan i jedan rob. Kale, وَمَعْهُ يَوْمَ إِذٍ أَبُ بَكْرُ وَبِلَالُ A toga dana kad sam ga to pitao, sa njim je bio samo Ebu Bekr i Bilal. فَكُلْتُ لَهُ Dakle, to je taj jedan slobodan jedan rob. فَكُلْتُ لَهُ إِنِّي مُتَّبِعُكْ Ja ću te slijediti. I ja hoću da te slijedim. قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا Pa mi je rekao, ti to ne možeš danas. Ti nisi u mogućnosti danas da me slijediš. U ovom svom danu ti ne možeš me slijediti, nemaš mogućnosti. Ela tera hali wa halan nas. Zar ne vidiš moje stanje kako je? I ne, zar ne vidiš kako je stanje ljudi? Kako je stanje ljudi? Walakin irđi' ila ahlik ali vrati se ti svojoj kući, svojoj porodici. Fa idha sami'ta bi kad zahartu fa'tini. Pa kad čuješ da sam zahartu, znači da sam se pojavio, da sam obznanio svoju davu, da sam uspio, je tako? Kad čuješ, onda mi dođe. Kad čuješ da sam uspio, onda mi dođi. Kad čuješ da sam se pojavio, dakle da je moja stvar i ova dava uspjela i uzdigla se i postala jasna i očita i vidljiva, onda mi, onda mi dođi. Kala fa zahebtu ila ehli wa qadama Rasulullah sallahu alaihi sallam medinete wa kuntu fi ehli. Pa sam otišao svojoj porodici, a Rasul sallahu alaihi sallam je došao u Medinu, a ja sam još uvijek bio kod svoje porodice. وجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة فسم počeo tražiti vijesti od ljudi i pitati ljude kad je došao u Medinu. Hatta qadama nafaru min ahli Yathrib sve dok nije došao e, došla jedna skupina ljudi od stanovnika Jesriba, dakle od stanovnika Medine, Jesrib je staro ime za Medinu. Jesrib je, dakle, pogrdno ime, je tako? Medina nije imala lijepo ime prije dolaska poslanika sallallahu alaihi sallam. فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة pa sam rekao šta učini taj čovjek koji je došao u Medinu misleći na Rasula sallallahu alaihi sallam fa kalu an nasu ilaihi sura' pa su rekli ljudi se svi prema njemu žure ljudi se svi okupili oko njega svi prema njemu žure وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك a njegov narod ga je htio da ubije pa nisu uspjeli فقدمت فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت pa sam došao u Medinu ušao kod njega i rekao ja Rasulallah a ta'rifuni ušao sam kod njega i rekao, o Allaho vjerovjesniće, o Allaho poslaniće, poznaješ li me? Poznaješ li me? Pa kaže Rasul sallahu alaihi sallam, naam, poznajem te. Ente ladi lakiteni bi meke. Ti si onaj što mi je dolazio u Mekke. Sjetio se Rasul sallahu alaihi sallam. Kale fakultu ja nabija Allah, o Allaho vjerovjesniće, Allimni mimma allamaka Allah wa ajhaluhu. Poduči me onome čime te Allah podučio, a ja to ne znam. Akhbirni ani salat. Obavijesti me o namazu. Poduči me namazu. Pa je rekao, salli salate subhi. Klanjaj sabah. thumma aqsir ani salat. Hatta tatla ash-shams. zatim prekini sa namazom nemoj više klanjati dok ne izađe sunce wa hatta tarfa au tartafi ili sve dok ne izađe sunce i dok se ne uzdigne fa innaha tatlu hina tatlu baina qarnay shaytan zaista sunce izlazi kad izlazi između dva roga šejtanska wa hina idin yasjudu laha al-kuffar itad njemu suncu čine seždu kafir Thumma salli فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح أزاتهم كلانيا Zatim klanja, zaista je taj namaz, tom namazu se svjedoče ili je posvjedočeno, je tako? Svjedoče misli se da meleci taj namaz svjedoče, da ga vide, prate, zapisuju, sve dok e, se ne zaustavi sjenka na koplje. Misli se ovde dok se ne zaustavi sjenka, dok ne bude sunce tačno u zenitu. Znači na sred neba, odnosno na sred puta između istoka i zapada Jer sad u našim danima nikad sunce ne bude na sredini neba, nego ide nisko po južnom horizont, horizontu. Zatim kaže, ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. Zatim kad je sunce tačno znači na sredini neba, u zenitu, ili na sredini puta između istoka i zapada, tad nemoj više klanjati. Jer tad je tad se potpaljuje i tad se raspaljuje jehennem. Fa iza akbala al fej, fa salli fa inna salata mahduratun mashhudatun hatta tu salli al asr. Pa kad se počne povećavati snijenka, znači, onda klanja klanjaj namaz, znači da je sunce već oborilo prema zapadu, klanja klanjaj namaz, zaista tom namazu, znači se prisustuje i svjedoče mu, misli se ovdje na Meleke, sve dok ne klanjaš i asr, dok ne klanjaš. Summe aksir ani sarati hatta tavrove šems. A kad klanjaš i nemoj više da klanjaš namaz, sve dok sunce ne zađe. fa innaha tavrovu bejne karne i šeitan. Zaista ona zalazi između dva roga šeitanska. Vahina idin jesđudu lehal kufar. I tad suncu čine seđdu kafir. Vodakir al hadith, ovo vodakir al hadith ispomenuo je hadith, znači ovo nije kraj haditha, još haditha ima, ali je dovde autor spomenuo. Pa kaže nakon ovog haditha, Hvala Ebu Abbas, rahmatullahi alaih, uh, rekao je Ebu Abbas, rahimahullah, فقد نهى نبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem namaz u vakta tulu'i šems u vakta gorubiha u trenutku u kojem trenutku je zabranio rasul sallallahu alejhi ve sellem da se klanja u trenutku kad sunce izlazi i kad zalazi muallilan bi annaha tatlu wa taghrubu baina qarnay shaytan objašnjavajući tu tu zabranu čime obrazlažući tu zabranu čime zato što izlazi i zalazi između dva šejtanska roga. Wa annahu hina idhin yasjudu laha al-kufar. zato što u tom trenutku suncu čini sećdu kafir. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio u tom trenutku i tim trenucima da se klanja. Zašto? Zato što zalazi između šejtanskih i izlazi između šejtanskih rogova i zato što tad u tom trenutku njoj je njemu mi kažemo njemu, a rapi kažu njoj, sunce ženskom rodi, je tako? Zato što suncu u tom trenutku kafiri čini je seždu. Kako i kakva pouka se iz ovoga može uzeti? Poznato je da mu'min kad klanja, da klanja namaz kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako? Da klanja namaz Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako poznata je da većina ljudi ne zna da sunce kad izlazi, da izlazi između šeitanskih rogova. Ili kad zalazi, zalazi između šeitanskih rogova. Niti većina ljudi uopšte zna da postoje nevjernici koji u tom trenutku čine seždu suncu. Je li tako? Ljudi to ne znaju. Većina ljudi ne zna. Nisi nikad čuli, je li tako? da u tom trenutku neki mušrici, nevjernici čine seždu suncu. Pa ipak Resul sallahu alaihi sallam u ovom trenutku zabranio da se obavlja namaz kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Muslimanima je zabranio da u tom trenutku klanjaju. Zbog čega? Da se, znači, suzbije svaki tračak i najtananija niti bilo kakva sličnost sa čim? Kafirima i nevjetnicima. I da ne bi bilo kakve sličnosti bilo između seđde suncu i seđde Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer musliman, mu'min, muslim, sad kad bi uzeo abdest i baš kad sunce zalazi, okrenuo se prema kibli i klanio namaz, ne bi mu bilo, jel tako, ni na kraj pameti zalazak sunca, jel tako? Niti bi mu bilo na kraj pameti da neki kafir u to vrijeme čine sveđu za sunce. Niti bi mu, jel tako, ne bi imao, niti bi mu naumpalo da sunce zalazi baš između šitanskih rogova, jel tako? Ništa mu to ne bi naumpalo. A ipak Rasul sallallahu alaihi sallam to zabra? Zabrani. Zbog čega? da ne bi i najskriveniji dakle razlozi, putevi, sličnosti bile sa, sa šikom. Da suzbije svaki tračak, svak, bilo šta što vodi ka širku i bilo šta što je slično širku. Zar ne osjećate koliko je daleko ovaj moment koji klanja u to vrijeme od, od širka? daleko, ali ipak je u to vrijeme Resul sallallahu alejhi ve sellem zabranio namaz. Ne radi čega osim radi toga da ne bi na kraju to dovelo šta do do širka. Da ne bi poslije došli neke neznalice pa pomislili da šta ako se klanja u vrijeme izlaska sunca da je to sežda suncu. Da ne bi ne, nekad šeitan sa te strane prišao ljudima. Iz istog razloga Resul bi sallallahu alaihi wa sallam kad bi klanjao na otvoreno i kad bi tražio sutru je tako? Kad bi tražio sutru postavio bi je malo ulijevo ili malo udesno od sebe. A ne bi nikada klanjao direktno prema tvoj sutri. Jeste shvatili? Iz istog razloga. Sutra je propisana, je tako, da bude ispred imama, ako je u džematu pitan, tako? I svak zna od muslimana da, kad neko čini seždu prema sutri, da se ne klanja on toj sutri. Tom zastoru. Sutra znači zastor. Zaklon. Zaklon od čega? Od šeitana i od pro, prolaza i od toga da, da ne bi mu se bio pokvara namaz ako prođe ispred njega crn pas ili žena ili magare, jel tako, te stvari ako prođe, da ne bi se to desilo. I svak zna šta, da je ovo sutra za namaz, da se ne čini sežda njoj. I tom zakonu da se ne čini sežda. Pa ipak Resul sallallahu alaihi sallam nikad nije učinio seždu direktno prema njemu, nego uvijek bi ga pomjerio malo lijevo od sebe ili malo malo desno od sebe. Zatim, Resul <clears throat> sallallahu alaihi sallam isto tako je zavranio da se čini sežda i namaz, je tako, u pravcu bilo čega što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I čemu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Od toga je šta? Ka, Kabor zabranio da se čini, da se čini sežda prema kaboru, zato što ima šta? Mnogo onih koji i vadet posvećuju kaborima. Zatim, bilježe se negdje i zabrane da se čini sežda prema čovjeku. Tako? Sežda prema čovjeku zato što je to znači podsjeća na seždu nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Iako onaj koji klanja namaz, je tako, ne ima namjeru i ne misli da se klanja onome koji je ispred njeg, ali da ne bi došlo do je tako, bilo kakve sličnosti sličnosti u tom smislu. Iako je potvrđeno da je Resul sallallahu alaihi sallam klanjao namaz, a da je ispred njega e, bila Aisha radijallahu anha ležala, znači, noćni namaz bi klanjao. Dobro. Kaže nakon toga, šejh rahmetullahi alejhi فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذه في هذا الحديث من العبر pa nek dobro razmisli mu'min koji sam sebi želi nasihat, jel tako, sam sebi želi hajer, nek dobro razmisli o ovom hadithu i o ibretima koji su u ovom hadithu. فإنه سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون وأتباعهم ليكون للمؤمنين من المستخيرين عبرة فيقيس حاله بحالهم jer Allah subhanahu wa ta'ala nam govori kazivanja o prijašnjim vjerovjesnicima Zbog čega? Da bi mu'min uzeo, mu'mini koji će poslije doći, da bi uzeli istoga i bret. I da bi usporedili svoje stanje sa njihovim stanjem. Radi čega dolaze priče o vjerovjesnicima i kazivanje o prijašnjim narodima? Da bi uporedili svoje stanje sa njih, sa njihovim stanjem. Je tako? Slobodno ti reći. Ti si pogodio. Pa tako da bi uporedili svoje stanje sa njima sa njihovim stanjem pa kad govori o židovima radi čega su radi toga da bi ovaj umet uporedio svoje stanje sa njima pa kad govori o tome da ih je uzdegao znam svih drugih naroda i umeta a to Allah subhanahu wa ta'ala kaže i ovom umetu da i ovaj umet uzdegao iznad svih je tako pa kako onda Pa tako, prvo Allah subhanahu wa ta'ala govori o svojim blagodatima prema njima i kako ih uzdigao iznad svih. Tako isto govori i ovom umetu, da, da govori o svojim blagodatima prema ovom umetu i kako je ovaj umet uzdigao iznad svih. A onda Allah subhanahu wa ta'ala govori kako se na njih rasrdio i kako ih je učinio od prokletnika. Je tako? Šta to znači? Da će na isti način i ovaj umet koji Allah odabrao i uzdigao iznad svih, ako budu iste metode koristili na isti način se ponašali, šta će biti sa njim? Biće prokleti i biće udaljeni od Allahove subhanahu wa ta'ala milosti, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga sačuva. I da budemo stalno u njegovoj milosti i rahmeti. Dakle, radi toga su ta kaziva. I zato treba i o ovom hadijetu razmišljati, jer i ovo je govor koji možemo mi preslikati na svoje stanje. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala govori o stanjima kafira i munafika radi čega? Radi toga da bi se mi klonuli bilo čega što je slično kufru i nifak, da ne bi bili od, od te sorte koje Allah subhanahu wa ta'ala isto tako pripremio vrlo ružno i teško boravište na sudnjem danu. Pa od Ibreta koji u ovom hadisu između ostalog jeste da ovaj ashab Amr ibn Abbas as sulami iako je bio džahil, je tako? Bez upute. Kad je čuo za čovjeka o Mekke koji govori o vjeri i pravom putu koji je suprotan od onoga na čemu su ljudi inače. Kad je čuo za to, nije se mogao sustegnuti i suzdržati da maksuz, je tako, se ne spremi za put koji je u to vrijeme bio zahmetli, je tako? Trebalo se posebno potruditi i opasan put. Svako putovanje u to vrijeme nije kao putovanje danas. Bez obzira na to sve, ništa ga nije spriječilo da uzješe svoju jahalicu i da ne nađe, da ne dođe u Meku, iako je bilo do poslanika sallallahu alaihi sallam teško i doći i nije svako htio da da tako kurešije, nisu htjeli odmah da kažu gdje je on. Nisi smio svakoga i pitati za njega. Je tako? Jer u hadijetu kaže da je bio skriven, skrivo se Rasul sallallahu alaihi sallam. I nije ta njegova vijest o njemu bila da se to svak znao i da se to naglas svima pričalo, jer je ovo početak dave koji je bio šta taj? Tajni. Tajni. Maša Allah. Tajni je bio na početku, je tako? Pored svega, nije ga ništa zasmetalo da ga nađe. Je tako? Zašto ga je traži? Što njemu baš nam palo da ga traži? Pitaš nas, hm? ti to pitaš nas. Ja? Zato što on nije sam, njemu nije bil, on je bio nije mu bila jasna ova vjera muštika i, i nije sa njom bio zadovoljan. I vidio da nešto nije u redu. Onda je tražio... tražio pravi put, čovjek. Tražio da šubu riješi. <laughs> tražio da odagna šubu, tako da mu se razjasni stvar Tražio istinu. Traže čovjek istinu. Je tako? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala znao kod njega i od njega da on voli istinu i da traži istinu. Pa ga uputio, je tako, da nađe tu istinu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o mušnicima, je tako, i o najgorim bićima, je tako, koja hodaju po zemlji, koja su to najgora bića, je tako, za njih Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ da Allah zna da u njima ima ikakvog hajra, dao bi im da čuju. Dao bi im da saznaju, je tako? Da ima, da Allah subhanahu wa ta'ala zna da u njima ima ikakvu hajra, dao bi im, da ima u njima hajra, šta znači ovo da ima u njima hajra? Da ima u njima nastojanja da saz, saznaju. Da ima u njima volje da nau, nauče. Da u njima ima volje za istinu i želje da saznaju istinu, šta bi Allah sa njima uradio? Le esma'ahum. Dao bi im da čuju. To jest, dao bi im da razu, da razum je da shvati. Pa ovo je dokaz da onaj ko ne razumije ovu vjeru i ko ne razumije ovu knjigu, je tako? Kao što je većina ljudi danas, tako kaže še i u njegovo vrijeme, je tako? Kao što je većina ljudi danas, to je znak da u tim ljudima nema hajra. Nema nastojanja da shvate, razume i upoznaju istinu. Da oni ne žele u stvari upute. I onoga koga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi na dalalatu, šta to znači? Da je to pravda od Allaha subhanahu wa ta'ala prema tim ljudima. Zašto? Zato što oni u osnovi nema u njima hajra. Nema u njima nastajanja da nauči. Pa je iz, od Allahove pravde za onoga ko neće i ne želi da sazna istinu i ne interesuje ga istina i nije uopšte spreman da, da traži, da, da raspituje i da razjašnjava sebi stvari da je pravda od Allaha subhanahu wa ta'ala prema njemu šta? Da ga ostavi u za da ga ostavi u zabludi zbog toga što nema kod njega tog nastajanja. Na što ovo još u upući? da insan treba da bude na jasnoj stvari, ili tako? Da razjasni sebi stvari. I šta još? Da ide za istinu, da je traga za njom. Kad? Kad čuje da se neko negdje pojavio, tako? Negdje se ljudi pojavili koji pozivaju istini, tvrde da su neistini. I pozivaju nečemu što je suprotno ili različito od onoga na čemu je većina ljudi, šta onda treba uraditi? Odma se okrenuti protiv njih, je li tako? Ljagati. Pričati razne priče o njima. Ili? Otići pa provjeriti, interesovati se. Šta je istina? Gdje su ti ljudi? Šta im je dokaz? Šta govori? Čemu pozivaju? Kako se njeva stanja? I tako, i tako dalje. Prema tome pojava dave je dokaz protiv osnovu ostali. Kao što je pojava poslanika sallaha reselam, islanje poslanika sallaha reselam, islanje Kur'ana dokaz protiv svih ljudi. Dokaz protiv svih ljudi. Pa kad dođu na sudnji dan, neće imati nikakvog dokaza protiv Allaha subhanahu wa ta'ala. Li el la yakuna lin nasi hujjatun ala Allah. Da ne bi ljudi imali nikakvog dokaza protiv Allaha, šta? Allah subhanahu wa ta'ala šalje opone poslanike. <clears throat> Iz ovog postaje jasno da je najveći sebe koji čini čovjeka od najgorih bića, tako? šta je najveći sebe da neki čovjek bude najgore biće koje hoda po zemlji? Nenastojanje da uči. Šta da uči vjeru? Nenastojanje da traži is, istinsku pravu vjeru. To je najveći sebeb šta da bude najgore biće koji je dubu ala veđhil ard, koji korača i udara svojim nogama po površini zemlje. Šta je sebeb? Ne zainteresovan. Nema nastojanja da nauči vjeru. <clears throat> Pa ako ovaj čovjek koji je živio u džahilijetu i prije, prije islama, ako, kod njega, ako je kod njega postojalo to nastojanje, jel tako, i potreba za traženjem istine. I čim je malo načuo da tamo ima negdje čovjek neki pojavio se, da je odmah išao i da ga traži, onda oni koji danas smatraju sebe muslimanima i koji su tu blizu Kur'ana i Kur'an im nadohvat ruke u njihovim vetrinama, jel tako, i ljudi koji ih mogu podučiti nude im se svaki dan i nameću im se da ih poduče i opomenu su preći, daleko preći da se zainteresuju i da traže istinu od ovog od ovog beduina koji je daleko više zahmeta imao i bio u daleko težoj situaciji i u daleko dubljem Tako bi trebalo, jel tako, džahilijetu i dalje od knjige. <clears throat> Međutim, stanje današnjih ljudi je kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže ma jatihim min dikri min rabbihim muhdathin illa stama'uhu vohum jel'agu. Ne dođe im nikakva opomena od njihovog gospodara, nikakva nova opomena od njihovog gospodara, osim da oni tu opomenu čuju i slušaju je hum je labun. A, a zabavljaju se. Dakle, slušaju je tu opemnu koja dođe, a nimalo ih ne uozbilju. Oni i dalje to sve kroz, kroz zabavu. Kroz zabavu. Poprate to običnom igrom i zabavom. Ovdje isto tako i brat gdje kaže Resul sallaha alaihi sallam Allah me poslao. Pa onda Kaže, a sa čim te Allah poslao? Pa onda Resul sallallahu alaihi sallam nabraja. Poslao me Allah sa održavanjem rodbijskih veza. O tako? Sa čim jom? Da polomim kipove. I šta još? Da se samo Allahu ibadet čini. Da se tevhid Allahu čini. I da se ne čini Allahu šir, širk. Pa ovde Resul sallallahu alaihi sallam u jednoj rečenici je sažeo šta? Šta? sažeo suštinu objavi. Suštinu onoga sa ga posla Allah subhanahu wa ta'ala. A to je sa tevhidom i sa negiranjem šir, širka. I Jusuf je spomenuo stvar koja se tiče međuljudskih odnosa, regulisanja međuljudskih odnosa. Pa kad je dobio odgovor i čuo odgovor, Kad mi je Resul s.a.v. rekao da je došao da polomi kipove, ovaj beduin, ovaj Allahu rob, ashab, kad je to čuo, šta, odmah mi je postalo jasno da je ovo neka krupna stvar. On je znao da oko Kabe ima 360 i nešto kipova, je l' tako? Da u svakom većem naselju i gradu imaju poznati kipovi svetišta. Kako ćeš ti to polomiti? Ti ako si došao sa tim, ti objavljuješ šta? Rat svim Arapima ovde. Ko je s tobom? Ko će to odraditi? Kako će to, kako će to izvesti? Ko je s tobom? Sljedeće pitanje, ko je s tobom? Koja je to sila, svjetska sila, koja će to odraditi? Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem da je sa njim jedan i jedan slobodan. Pa ipak nije odustao. Kaže, ja ću te slijediti. I ja s tobom sada lovimo te ekipe. <laughs> Ali Resul sallallahu alaihi sallam šta? Podučava ga da mora obratiti pažnju na stanje. I pravilno, izrelo i svjesno procjenjivati situaciju. Zar ne vidiš moje stanje? u kakvom sam ja halu, ne smijem javno ni da kažem da sam Allahov poslanik. Sallallahu alaihi A kamo li da lomim sad kipove? Kako će? Zar ne vidiš moje stanje? I zar ne vidiš stanje ljudi ovih okolo? Da su spremni da nas pobiju? Pa se mora, podučava ga da mora uzimati u obzir stanje. Nego idi, pa ćeš doći. Jel tako? Kad čuješ da sam ja se pojavio, da sam javno pozvao, da sam uspio i da je moja dava uspjela, onda mi se pridruži. Nakon ovog hadita, nakon ovog hadita postaje jasno da nekada na istini može biti vrlo, vrlo malo ljudi. I da obično na istini šta bude? Vrlo malo ljudi. Pogledaj ovaj početak. Ko je na istini? Trojica. Jel tako? Zato kaže Al-Fudail ibn Iyad La testuhiš min al-haq ili killati salikin. Nemoj da se plašiš istine. Jel tako? I da ti istina bude strana zato što je malo onih koji je slijedi. Nemoj to da ti bude mjerno. Nemoj da se plašiš istine zato što je malo onih koji je slijede وَلَا تَقْتَرَ bil تَغْتَرَ بِالْبَاتِلِ لِكَسْرَةِ الْحَلِكِ Ali ni nemoj ni da te batil prevari zbog mnoštva onih koji će na njemu propa propast. Nemoj da te zavara batil, tako? Zbog mnoštva onih koji će na njemu propasti. Prema tome, danas kogod dođe i upotrebi riječ većina da bi opravdao svoj stav, a? automatski je nabatilo. I ovu stvar šehehul islam, Muhammed ibn Abdul Abdullahab, spominje u svom drugom dijelu koji se zove Mesail Džahilije. I nabraja to od džahilijetskih mesela. Šta? kaže da dokazuju ispravnost onoga na čemu su čime većinom i mnoš mnoštvo a na istini je uvijek šta malo ljudi na istini je uvijek malo ljudi nekad više nekad nekad manje al uvijek manje ni nikad većina na istini na istini ovdje možemo još Je li tako? E, govoriti o, o, o toj većini i manjini i ovdje autor spominje e, ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o tim koji će zalutati وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Iblis je imao o njima ispravno mišljenje kad su ga slijedili, jel tako, osim male skupine vjer, vjernika. Osim skupine vjernika, ovdje ferika min al mu'minin, skupine vjernika upućuje našto na da je to jedna skupina, mala skupina vjernika. Zatim, šta je sa većinom u dva sahiha da e, spominje hadith da će u džehennem ući od svake 1999 od svake hiljade u džehennem će biti bačeno 999. Eto gdje vam je većina. I eto gdje ide većina, je tako? Pa, a u džennet će samo onaj jedan od svake hiljede. Pa kad su ashabi ridvanullahi alihim zaplakali, ridvanullahi alihim, zaplakali kad su čuli ove riječi od Resula sallaha alihim, kad su se rasplakali, rekao je Rasul sallallahu alaihi sallam, kad ih je vidio kako su se ražalostili, rasplakali, rekao je, innaha lam tekun nubuvatun qat illa kana bejne jedeha džahelije. Nikad nije bilo poslanstvo da prije tog poslanstva nije bio jahilije. Fajuhadu l'adadu min al džahelije. Pa će biti uzet broj od tog džahelijeta, da se na, napuni taj broj. A ako se ne napuni, kemule minel munafiqin, bit će napunjen munaficima. Ali se mora ispuniti koliko? Ovaj broj, da od svake hiljade, jedan u džennet, a 999 u džehennem. Kad čovjek razmisli, kako kaže ovdje, kako je islam počeo, i ko je slijedio Rasula sallahu alaihi sallam tih dana. Zatim tom hadisu doda hadis od imama muslima rahmatullahi alaihi gdje kaže beda islamu gariben wa se iudu gariba kema beda a počeo je islam na garibima, pojedincima, garibima, je tako? I završće se na garibima, postaje stvar jasna da onaj ko spoji ova dva hadisa, je tako, ovaj hadis koji smo malo prije pročitali ovaj, i vidi ovu stvar kako Islam počeo i kako Rasul sallallahu alaihi sallam kaže da je počeo na garibima i da se završava na garibima, odma mu se skidaju ove šubhe. Koje? Šubhe, kako kaže ovdje, faraonska šubha. Koja je faraonska šubha? Fema balul kurunil ula. Kad je rekao Musa alaihi sallam, a šta je sa prvim stoljećima? Hoće reći Musa alaihi selam, ti sad došao sa uputom, a šta je sa stoljećima prije tebe? Pa šta je sa prvim stoljećima? Šta je sa prvim stoljećima? 999 u džehennem, eto šta je sa prvim stoljećima? Odmah mu ta šubha biva odagnala. Odagna mu se ta šubha, čija firavnska i čije još šubha mu se odagna? Kurejšijska, ma se mi'ajna bihada fil milletil ahirat nismo ovo čuli u posljednjih, jel tako, u posljednjim ovim milletima, nismo ove stvari čuli, sa kojim je došao Rasul sallaha alaihissalam. Zatim kaže, prenosi rič Ebul Abbas, kad kažem ovdje e, Ebul Abbas, na kog se misli? Ha? Ebul Abbas je Ibn Taymi rahmatullahi alaih. On je Ebul Abbas, je tako? Ebul Abbas, malo prije sam spomenuo isto tako, kaže, gdje govori o riječima Allaha subhanahu wa ta'ala وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ i ono što je zaklano u nečije drugo ime. I ono što je zaklano u nečije drugo ime. Ali ovaj komentar ovog ajeta ćemo malo ostaviti da se još malo zadržimo na ovom prvom hadithu od Amr ibn Abasa Sulemi. Pogledajte ovo. Resul sallallahu alejhi ve sellem je od prvog dana znao da treba da polomi šta? Kipo. Odmah je znao da je suština njegove risale, suština njegovog poslanstva šta da polomi? Kipo. Tako? Od početka objave do trenutka kad je zaista Resul sallallahu alejhi ve sellem polomio kipove. Koliko je prošlo? nije 23, ali 20, 21 godina, je li tako? Jesi, kad se vratio nakon hijđri. Je li Resul sallallahu alaihi sallam tad kad je bio sam sa Ebu Bekrom i Bilalam otišao da lomi kipove? Nego? Šta je radio? Pozivao, pozivao, prikupljao, prikupljao front, spremao front, je tako? I kad se taj front u Mekki proširio, ali još uvijek nije dovoljno bio snažan, je jel tad to uradio? Nije ni tad. Nego kad je to uradio? Kad je okupio toliku snagu da ovima nije ni naumpalo da brane ekipove toga dana. I da ovima nije bilo na kraj pameti da sad se bune što će ekipovi biti polomljeni. Nego su bili zabrinuti samo za se za sebe. I toga dana nije bilo nikakvo krvoproli, krvoprolić. A da je Resul sallaha nije sedem požurio, nestrpljivo, je tako? Kao što su neki ashabi nisu mogli da sabore, Pa otišli tamo kod Kabe i počeli učiti Kur'an na glas, kao što je Abdullah ibn Mas'ud. Pa su ga onda mušici isprebijali, jel tako? Pa on kaže, neka ja ću, kad je došao u sep, opet ću im sutra pokazati. I opet ću im sutra Kur'an učiti. I tako, bilo je tih stvari, međutim, da je bila to strategija Rasula sallallahu alaihi sallam i da pokrene ashaabe na to, nije nije dok nije ojača. I ovo je ibrat. A? Ima i takvi nestrpljivi danas, ali je ovo ibrat da ti nestrpljivi neka i no tako, da je Allah subhanahu wa ta'ala uputi i nagradi. Ali to pokazuje šta da to ne može biti naša taktika i strategija. Ovo je rekli hata bi ošu, pa im pohvalio dan. Tamo. Dakle, jeste li, ovo treba imati? Šta, na umu? Ovaj hadis i kako je prirodno da se stvari odvijaju. I šta treba da bude naša, naša strategija. Dobro. Nakon toga kaže o ovom ajetu Ibn Taymi, rahmatullahi alaih. Ovaj ajet i ono što je zaklano u nečije drugo ime, ima Allah subhanahu wa ta'ala, po vanjskom značenju upućuje na to da je ono što je zaklano u nečije drugo ime, ima Allah subhanahu wa ta'ala, svejedno da li bilo rečeno u ime toga i toga ili ne bilo rečeno. Je tako? I ono što je zaklano u nečije drugo ime, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj ajet upućuje na što? bilo to drugo ime spomenuto ili nespomenuto. Bitan je šta nije? Nije da je zaklano nečije drugo ime. I o haramljivanje, da je haram ovo što je zaklano tuđe ime, je očitije. Je tako? Tahrim, o haramljivanje ovog mesa koje je zaklano u nečije drugo ime, je očitije, je tako, od mesa koje se zakolje od životinje koje je zaklano radi mesa, a kaže se, na primjer, u ime Isusa, ko što ovi kažu. Jeste razumili o čem govori? Šta ko hoće da kaže še? Kaže še, Rahmatullah, ali Ibn Temije, da je meso koje čovjek šuti, ništa ne kaže, ali zakolje u nečije drugo ime, sa nijetom, da to bude, na primjer, za prvi maj. Ili sa nijetom da žrtvuje u ime nekog tamo šeha turbeta, nekog, nečega. Je li tako? Jeste razumeli? Da je ovo očitije, da je ovo haram, nego ono što dođe neko drugi i kolje radi mesa. Je tako? On kolje radi mesa, ali kaže u ime Isusa. Je li tako? Već je haram I očiti je da je ovo prvo haram, gdje nije ništa spomenuto, ali je zaklano u nečije drugo ime. Da tako? Nego ono što je zaklano radi mesa, ali se spomenu nečije drugo ime. Ovaj imao nije da ovaj... Jeste. Tako isto... Uh, <clears throat> meso koje zakoljemo Allaha radi, je li tako? pa da Allaha radi, je čišće i bolje od mesa koje zakoljemo radi mesa, a kažemo bismillah. Znači nismo zaklali ima Allaha, nego radi mesa. Ali smo rekli bismillah. Formalno. Jel tako? Radi formalno. A ono meso koje je zaklano radi Allaha i žrtvovano Allahu subhanahu wa ta'ala kao kurban, je čišće, je li tako, zato što je radi ibadeta, nije radi me, radi mesa. Nije ni ovo haram. Tako. Samo kažemo čiš, čišće je bo, bolje i veći. Da reke tu njemu zato što nije radi mesa, nego radi Allah, subhanahu wa ta'ala. Zato je ibadat Allaha subhanahu wa ta'ala namazom i klanjem kurbana namazom i klanjem kurbana, veće od traženja pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala bismilom na početku nekih stvari. Svatim. Znači, ibadat Allah subhanahu wa ta'ala namazom, izražavanje obudijeta Allah subhanahu wa ta'ala i robovanje namazom, klanjem kurbana i drugim ibadatima, je veće od izražavanja ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala bismilom na početku stvari. Na početku nekih poslova. Zato ćete naći prave mušrike, je tako? Prave mušrike, kad sa njim se zapričaš, kaže, a ja nikad ne ustajem, u jutru, uvijek ustajem sebi smimo. Ali to nije, šta? Ili ja uvijek kad legnem, ja sebi smilom, ja gdje god, ja sebi smilom i on je muslima. A? Ali je ibadet i robovanje Allah subhanahu wa ta'ala, ibadetima koji su posvećeni Allahu, očitije i veće od bismile na početku stvari, je tako? Na početku stvari. Zašto ovo sad spominju u ovom kontekstu? Zato što je poklanju po nečije drugo ime. Zato je ibadet nečemu drugom. Zato je ibadet koji se posvjeti nečemu i nekome drugom veći širk. Veći širk od toga da se na početku nekih poslova spomene nečije tuđe ime i da se traži pomoć od nekog drugog. Jer mi kad na početku stvari kažemo bismillah, šta to znači? Tražimo pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala spominjanjem njegovog imena. Ako bi neko drugi došao i spomenuo nečije drugo ime na početku stvari nekih svojih poslova, to bi bio manji širk od toga da posvjeti neki ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. ako bi zaklao sa nijetom da bude u nečije tuđe ime, a kad kolje kaže bismillah, bilo bi haram, bez obzira što je rekao bismillah. Pa kolje i maje kaže bismillah. Ništa ova bismillah što je spomenuo nije promijenila od, pro, od propisa. Tako rade neki monatici, na primjer, tako? Kolju i kažu bismillah a nikad ne klanjaju i nikad ne postoji, nisu uopšte muslimani, ali tako? Međutim, ovi koji zakolju, tako, ali tako, često se kod njih nađe oba, dva, oba dvije zapreke. I zaklano u tuđe ime, a i spomenuto je tu tuđe ime ni zaklano tuđe ime i spomenuto tuđe ime i ovdje autor spominje te stvari, da je takve stvari bilo u Mekke, u njegovo vrijeme, da su se klali kurbani džinima i klali se kurbani određenim kaburovima, torbetima i tako dalje, koji su bili koji su bili e, tad poznati u Mekke. Zatim kaže pogledaj Erčedek Allah, Allah te uputio. Kako šejh, znači šejh, ko? Ebul Abbas ibn Taymi, rahmatullahi ali. Pogledaj kako tekfiri onoga ko kolje u nečije drugo ime. Jel ga tekfir? Tekfiri ga, smatra ga nevjernikom. Ko zakolje nešto u nečije drugo ime, tekfiri ga i kako direktno govori da je to šta munafik koji tim činom klanjem postaje murter. A ovo se događa šta? U pogledu pojedin, pojedinca. Zašto? Zato što se ne može zamisliti da je zabranjeno meso, je tako, od nekog ko nije neki poznati pojedinac. I ovo je pitanje čega? da očiti širk izvodi izvjere i da se to taj propis odnosi i na, i na pojedinca, da nije samo općeniti, općeniti propis. Ko zakolje nešto i prenese kao žrtvu nekome drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala učinio je širku i ibadetu i time izašao izvjere i njegovo ono što je zaklao je haram, haram. I to ne može biti općeniti propis, a da se ne spusti na pojedinca na pojedinca, nego se moraš puštati na pojedinca, jer nemoguće reći haram, a kad pojedinac uradi da jest, znači da se ne odnosi ni na koga. Kao pojedinac, tako. Mora se odnositi na pojedinca. Zatim kaže u istoj ovoj knjizi bila su poznata tri taguta kojima su se ljudi okretali Lat i Uzza i Menat. I onda objašnjava ko je bio Lat, ko je bio Uzza i ko je bio Menat. Je tako? Objašnjava šta? Da su to bili dobri ljudi, je tako? U Mekki, u Taifu, je tako? I dalje govori o njima, govori o pretjerivanju pogledu dobrih ljudi i da to bude šta? Najčešća osnova za za skretanje i za širk. Zašto ovo spominje ovim redoslijedom? Zato što je govor s početka bio šta? O uzrocima. Šta? Uzrocima širka. Sjećate se o hadijef. Nemoj klanjati. Zabranje je klanjanje zbog čega? Zato što može biti sebe širka. Zabranje je namaz u određenom vrijeme. Zašto? Zato što može biti sebe širka. Zato nastavlja govor o uzrocima drugim i na, najvećim uzrocima, uzrocima širka. O tim većim i drugim uzrocima širka ćemo govoriti nekom drugom prilikom za Allahovu pomoć i nastaviti čitati ovu risal, ovu studiju od šeha Mohamed ibn Abdullahabu za Allahovu pomoć. A za večeras ćemo se zadržati, znači, na ovome što smo dosta pročitali od komentara koji su vezani za ovaj <coughs> za ovaj hadis. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi <coughs> za strpljenje i za pomno slušanje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će slušati ono što je ispravno i to slijediti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi oprosti ono što sam pogriješio. Jer to je od mene i šeitana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se od čega saču. Eh. Dakle, ovdje imamo ove hadise koji govore o zabrani klanjanja namaza u određena vremena. A to je poslije sabah namaza do izlaska sunca od izlaska sunca dok se sunce ne uzdigne za visinu koplja. Zatim, od ikindije namaza do zalaska sunca. Je tako? Zatim, vrijeme kad je sunce tačno u zenicu. To su vremena kad je Resul sallallahu alaihi sallam zabranio da se obavlja namaz. Pitanje od našeg brata ovde, šta je sa tehijetul mesđidom u to vrijeme? Učenjaci Dakle, govori mišljenje koje je zastupam da ne ispadne, a što ne spomeneš i drugo mišljenje. Ja obično ne spominjem ono drugo mišljenje. Zašto? Zato što ga smatram neispravnim, je tako? Pa ga onda i ne spominjem. Učenjaci su rekli da će se na file sa povodom klanjati i u ova vremena. A od na fila sa povodom je tehijetun nesčišt. Pa kad uđeš u mesčit, makar bilo u ovo vrijeme, klanjajte hijetul mesčit. Je tako? Zato što je to sa povodom. Ima hadis drugi. Spajamo, radimo po svim hadisima. Radimo po ovim hadisima koji zabranjuju obavljanje namaza u to vrijeme. Na koje namaze se ovo odnosi? Dobrovoljne na file. Je tako? Zašto? Zato što obavezni namaz klanjaš kad? Na vrijeme. Ali ako nisi klanjao na vrijeme, kaže Resul Salah A.S. Ako neko prespava od vas namaz ili ga zaboravi, fali usaliha i da je zekaraha, neka ga klanja kad god se sjeti. Jel tako? Čim se sjeti? Znači za vađive nije, nego za nafile. E sad radimo po ovom hadisu da se ne klanja u to vrijeme. Znači, općeniću opću na filu, onako, hoću da klanjam dva rekata, neću nikad u to vrijeme. Ali ako uđem u mesečit u to vrijeme, onda onda ću klanjati jer je to sad sa, po, sa povodom. Jeste razumeli? Znači, nećeš nikad birati da klanjaš istiharu baš u to vrijeme, je tako? Klanjaj u druga vremena. Ili onako, onako dva rekata na fili, nećeš nikad odabrati to vrijeme zato što je u to vrijeme zabra. zabra. Ali u to vrijeme uđeš u mjesečet klanjaj dva rakijata zato što ima drugi hadith. Radi i po drugom hadithu. Drugi hadith kaže kad neko od vas uđe u mjesečet neka ne sjeda dok ne klanja dva, dva rakijata. Znači poslušao si ovaj hadith a poslušaš i ovaj hadith i ne odbacuješ ni jedan ni jedan ni drugi. Ako bi ušao i ne bi klanjao onda si odbacio šta? jedan od hadisa. Ovdje napominjem samo ako znaš da će biti učenje ezana za pola minuta ili minut, onda ne boj započinjati na fili, ili tako? Od sunete je šta da ponavljaš za mujezinu? Za mujezinu. A poslije svakog ezana treba da bude ili tako? Treba da bude šta prostora za za namaz, za na fili. Ali još a neće stjeti, pa ćeš postići sve sunete. Tako, I ponavljanje za mjezinom, i dobu postije zana, i još ćeš klanjati dva reka. Dva reka. Pa mi ne idemo u one tamo džami, Allah je diko. Vidiš da imamo svoje mesti, Allah nas put. Vidimo, vidimo. Ja bih malo ovaj pojam šetanske rogove, što to, mislim, to je puno priče ima, ovaj, uvijek slušam, znaš, da li nešto ti moraš ovako nešto konkretno podariti? Ja ne mogu ništa konkretno kazati, ja. osim da, znači, uh, ovo upućuje na to da šeitan ima... Rogove, jel? Ja, rogove, jel tako? Da on, da se šeitani, da se šeitani u to vrijeme naj, mnogo spu, spuštaju, jel tako? Da u to vrijeme i mnogo ima, i šta još? Da se on pojavljuje na, na, na horizontu naspram sunca u smislu da poziva kafire da mu u to vrijeme čine seždu, jel ko, kome? Suncu. Pa i on se postavi u tom pravcu da ispadne, da se njemu čini sežda i tako dalje. Znači nisam ne, neki onaj e, drugi, neki drugi komentar ne mogu ni dati. I mi smo, eto, Allah najbolje zna neko više, neko manje, većina sve bilo džahilijet. Mislim da Allah oprosti sve. Allah nami. Međutim, onaj, dosta se ovdje, ma primjer u Bosni, lete, ali spominje, magla je ovdje, dosta se dešava stvari, na primjer, ne objasnimo ljudima neke stvari, propis namaza, propis za pro, prvo čovjek veri Allah, propis namaza, propis sad postav, hajde zekati, ovaj, hajde koje mogućnosti. Međutim, mi na osnovu neke stvari, ne znam, čega bude podijeljeno tekfir? Če čovjek ne klanja na vjernik odmah. Sad da nam malo objasniš po tom pitanju, razumiješ koliko je naš stepen da mi smijemo njega tekfir. I onda ima situacija da braća tekfir kompletno selo. Razumiješ? To se mrteli, mušljici, lako, onako. Međutim, mi vidim samo znamo ljudi, evo ja kažem primjer, znam možda neko od moje žene na žena od svojih možda malih nogu, on kako zna za sebe klanja sve, svaki namaz. Bilo je neki sad brat protekfiri, čitao sela na ovom selu. Sada malo to pojasniš. Dakle, rekao se ja. Zaista onaj ko, ko ne klanja, onaj ko ne klanja, njegovo stanje je da je on kafir. I ovde, znači, zavisno od pitanja. Za neka pitanja treba više znanja, je li tako? da bi mogao donijeti zaključak je li kafir ili nije. Ali za onoga ko ne klanja, vidi svak da ne klanja, tako. I ne treba biti nešto posebno učen da bi zauzeo takav stav prema njemu, je tako? I imao tako mišljenje prema njemu. Međutim, to ne znači da ćeš šta sa tim tekfirom stati pred njega, pa mu odmah skočiti za vrat, pisati krv i tako dalje, nego ćeš ga podučavati, pozivati i tako dalje. Ali, ako takav zakolje nešto, nećeš jesti. Tako, odnosiš se prema njemu tako kako je on zasluži. Druga stvar, da se protekviri, generalni tekfir, općenito je greška u tekviru. O tako? Generalni tekfir. Znači, generalno, kad kažemo, svi stanovnici ovog sela su kefir. To je greška u tekfiru, da se ne napravi nikakav izuzetak, je li Tako. Međutim, nekada, nekada stanovnici nekog mjesta ili sela počine grije koji je njihov zajednički grije zbog kojeg su oni svi morte. Svatate nekad. Osim oni koji nisu, na primjer, e, sa njima učestvovali u tome, je tako? ili nisu, a ne smiju možda da imaju neki uzor, ne smiju da se izjasne, tako? Pa oni imaju uzora, ali po vanjštini, na primjer, u jednom selu ili u jednom mjestu, da se svi složi, svi se dogovore i slože se da ne klanjaju pet dnevnih namaza u mjeseče duđe maatu. Možda klanjaju po kućama, je li tako? ali su svi se složili da ne klanjaju u džematu. O tako? I ostave namaz u džematu i klanjaju samo džumu. I svi su složili na tom i svi se izjasnili da su za to. O tako? Nije niko da mu je to krivo, da, da, da je protiv toga. Onda su oni svi šta? Šta su oni? Svi su se odmetli od Allahove vjere. Svi. Svi su šta su radili? Promijenili Allahov propis. Allah subhanahu wa ta'ala propisao pet dnevni namaza u džematu. Oni promijenili, napravili samo jedan u sedmicu. Zatak. Isto kao isto kao džemat koji kao džemat svi se dogovore da ostave ze zekat. Nećemo davati zekat. Je tako? Pa oni koji nisu htjeli da daju zekijat, šta? Oni su bili skupina džemata. I promijenili su time šta? Propis. Pa su otpali od vjeri. <clears throat> tako to se dešava. Međutim, može biti među tim ljudima da ima neko da je protiv toga i nije zadovoljan krivomu, ali možda ne smije da boji se i tako dalje. Možda ima neki odr, je tako? Drugi da nije i se izjasnio da je protiv toga i tako dalje. Ali, ja savjetim braću, znači da se ne bavi, ne bavi tim stvarima, zato što u tome, znači, nema neke velike fajde u smislu da to se puno publicira i da se ti stavu iznose, ali mora i znati stanje ovih ljude da se pravilno prema njima pona, ponašaju. Znači da ne idu njihovo mjesto. Ili tako? da ne jedu. Ovo sam malo što se tiče tog mesa, ta ista braća, ja neću reći niko je ništa, razumiješ? Ta ista braća protekuju jedno selo, a kod svakog tu dođu i jedu, razumiješ, metuđe, go šta s tim i pita, halal, i kaže, razumiješ, pitam kao, Ja, kao moja dužest nije da ja ispitujem te halal, nije, razumiješ, pa ima, A da, sutra ga protekvi, preko e, vid, kod njega vid, E, to su, znači, nije po redu stvari kako treba hoće puno da priča, je tako? Da bi, da bi se onaj isto kao kroz nekakav govor. Dobro, dobro. Isto kao se kroz nekakav govor i kako on ovaj, ne, o nekim krupnim stvarima zna da kaže, a posle toga ne zna da se prema tome pona, ponaša. Znači, treba stojati za onoga što se kaže. Ali, ja vam kažem, znači, klonite se tog publiciranja, da se to puno potencira i da se to puno ističe, ali to morate znati. I treba poznavati ove, ove stvari. Treba poznavati ove stvari. Htio sam da kažem još jednu stvar. Da je obaveza i da je osnova kod mesa, kada je u pitanju mjesto, da raspituješ. Kada je u pitanju mjesto, da raspituješ. To je obaveza. Zašto? Zato što je danas većina, je tako, koja nije dozvoljena. Većina koja je haram. Ehem. A dobro što sad ti si ošao tom čovjekom kupio u mesele halal mesa. On je obično nekoliko. Dobro, ali ti raspitaš. Razumijem, ti raspitaš. Znaš da on je nekoliko, kupi. Dobro, dobro, dobro. Ali ti raspitaš, ništa nije ono problem. Zakolje radi mesa, nije samo radi mesa, on hoće da proda. Ja, ali kaže, bismillah i musliman je, meso je halal. Normalno, ako ne klanja, ako ne klanja, onda se to meso ne je. Sad sam malo prije rekao, Znači moraš ići do kraja, ne možeš sad ugađati sebe ovako, sad ovako. Nego... Pa znači onaj ko ne klanja, tako, propis je njegovom svemu tako, O tako, neće biti ni veli, ali tako, i tako pa da. Ehlu Kitavija, dozvoljeno je njihovo meso tekstom Kur'ana, ali kad budu klali, kad budu klali, obzirom da je kod ehlu kitabija u njihovim državama, njihovim tagutskim zakonom zabranjeno klanje. Zabranjeno. Onda možeš misliti šta je sa njihovim mjestom. To je sve redom leši, lešina. Dobro. Ovdje pitanje da li postoji kakva razlika između onoga koji opisuje Allaha Đelešanu i onoga koji opisuje Boga. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, nema nikakve razlike između jednog, drugog, morte da ako su prije toga bili muslimani. Pitajte, braćo, zamijesu, vidim da nije jasno odavljeno. Kod nas ima jedan. Recite, recite. Šta je? Odvođa, jesmiš. Da, da, Bilo u uzadnjem dole, dole ste neki komentari. Šta je zamijesu? Ovo je pitajte. Ovo je pitajte. Policije pitajte, razkarnike, otkrivi policijska Kjavo, otak dobro kaže da svi kafirja, ja ne preko. Vidite, znači ja neću onaj e, se baviti sad e, posebnim dalje razvodnjavanjem pitanjem tekstira. Spomenuli smo neke stvari u osnovi. U osnovi, znači onaj ko se ne smatra muslimanom zbog svojih dijela koja ga izvode, izvjere, ili zbog toga što ne ispunjava šartove islama, nije nikako muslima, nije ispunio šartove, ovaj možda ispunio šartove, ali učinio neko drugo djelo koji ga izvodi izvjeri, u svakom slučaju ni, jednog, ni od jednog, ni od drugog se mjesto ne jede. E, <clears throat> samo onaj halalte da pročitam ovdje pitanje. Znači ovdje vezano za ovu hediju koja je poklonjena, ne znam, tamo nekoj doktorici nakon pregleda i tako dalje. E, da li je to mito ili nije? U osnovi e, doktorska usluga je usluga koja se plaća. Tako. Osnova je da se plaća. Tako da ako mu nešto daš za, za uslugu, tu nema mita, nego je to plaća plata, svakako. U osnovi doktorske usluge su... Ja, doktorske usluge se plaćaju, pa ako mu dadneš nešto za uslugu, to nije nikako... Znači, mi mi to je da potplatiš službenika da dobiješ ono što, na što inače ne bi imao pravo, tako? Ovo ovaj, šta je sa hadisom Božih poslanika kad je kad su našli u situaciji, kad su oslabi jeli mjesto od, od da židova, ne mogu sad tačno da ovaj, pa ga pitali, da li je dozvoljeno, on rekao, potegnite bismilu i recite bismilu i, i jedne mjesto. Nije od židova, nego... On neko, možda sam pogriješio. Jeste, dolazili su, donosili, prodavali mjesto, a kaže, skoro su prihvatili islam. Jeste, znači skoro su prihvatili islam bili su skorašnji muslimani, pa su ashabi pitali, ne znamo šta je s njima, znaju li oni propise, je li tako, spomenuli Allahovo ime i tako dalje, pa je Resul sallallahu alaihi sallam rekao, recite bismila i jedi, i jedite. Jeste razumeli? Znači ovdje, to su skorašnji muslimani, skoro prihvatili islam, dava se širi i mi tako isto kažemo, ako neko se skoro prihvati vjere, pa nam donese meso za kolo, mi ćemo reći bismila jest, a trudit ćemo se i da, i da ga poučim, podučimo pro, propisima. A za židove svakako Resul sallallahu alaihi sallam nije ništa govorio zato što je ajet objavljen po pitanju židove kršćana da, jer su oni u to vrijeme šta klali da se jede njihovo meso. Ovaj vrat je prije signalizirao. Ako čovjek povremeno ide u džamiju, da li je zadovoljno sad recimo provjeravati nešto, ako ide povrno, vidiš ga nekad na džumi recimo ili eventualno nekad na nekom od dnevni namaza. Ako ljudi znači e, klanjaju, a propuštaju namaze. Tako. Nećemo ih smatrati kjaferima, nego fasicima, znači grešnicima, jel tako? Pa ćemo jest ono što oni zakolju. Ali ovo kažemo, znači, ako čovjek inače, klanja on, jel tako? Ali možda ne klanja namaze u džematu, klanja kod kuće, možda neki namaz propusti i tako dalje, propušta namaze. Poznato da propušta namaze, znači Allah najbolje zna, smatrat ćemo ga fasikom. Jeste razumeli? Međutim, ako dolazi samo na džumu, kafir. Samo na bajrame, kafir. Allah najbolje zna. Što ima ako ne klanja nikak, možda čovjek klanja kod kuće, što on ne klanja? Pazi, ako znamo njegovo stanje, mi nećemo nagađati. Znači, nećemo na osnovu nepoznatog stanja. Sad ja nekog čovjeka ne znam ga. Vidio ga na džumbi. I svaki put ga vidim samo na džumbi. Neću ga ja protekfirati, ne znam. Ali ako znam da je to moj komšija ili dajđa ili amiđa, i znam njegovo stanje, ne mogu onda Šta ću, znam. Šta ću kad znam? sam ja sad kriv što znam? Jeste razumili? Znači, nećemo uhoditi. Ali stanja nekih ljudi jednostavno znaš, zato što živiš sa njima. Ulaziš u njeve kuće, ulazi u tvoju kuću. Da tako? Znači, jednostavno znaš, nisi špioniru, nisi raspitivu, nisi... Jel tako? Ali znaš da... Kako je stanje sa nama, na primjer? Poklanjamo kod kuće, ja imamo, na primjer, prva džamije, 3 km. A nije obaveza, znači ona je naša tamo. Molim. Nije naša. Tamo. E. Ja. <laughs> Ona je, znači, u džemaat, uh, u džemaat se treba odazivati. Ukoliko je mestri daleko, onda ima auto. Pito se sad sluša. Je li tako? Onda ima auto, je li tako? Bismillah, uzješćeš na auto. Ako je i to e, zahmeti problem, onda formiraj sebi džemat pa klanjaj u kući ili na nekom drugom mjestu. Uglavnom, muslimani treba da se organizuju gdje god su. Jel tako? I ne treba i sad iz Zavidovića dolaziti ovdje da klanjaju, nego će tamo u Zavidovićima se organizovati klanjati u, u svom džematu. Jel tako? I god imaju dvojica i trojica vraće da žive, nek se organizuju i nek klanjaju u džematu. Jel tako? negdje žive blizu džamije, nek klanjaju za tim imamom, ukoliko nije poznat po nekim stvarima, širkijatima koji ga izvodi izvijed. Ako je mesčit zakusan i ne daju im ljudi tamo da, da klanjaju ili su problemi, onda nek se organizuju. Tako. Znači, to su normalne stvari. Sva braća na terenu će rješavati svoj problem na najbolji način. Ako mogu održavati u mesčidu koji već postoji džemat, najbolje je to ako ne mogu, ako su spriječeni, zaključani ili nekog drugog razloga, ili imam sihirbaz ili neki mušik, razumiješ, onda će ga ostaviti, organizovat će se sam, sami. Evo. Pitanje na mladan, na primjer, mame ta čovjeka koji sjedi, ljudima koji stoje. E, spominje se u hadithu da je Rasul sallallahu alaihi sallam kad je sjedio, Znači, kad nije mogao da stoji, da je pokazao sahabima rukom da i oni sjedu. Da i oni sjedu. Allah najbolje zna. Znači, zbog toga bi trebalo da se imamet uglavnom prepušta ljudima koji su sposobni ispuniti sve ruknove namaza. Ako se desi, znači da je taj koji sjedi, onda će sjediti i on je Allah najbolje zna. Ehle. Ja sam čio. Pita. Ajde, prosim. Hvala. Ja sam navrlo pitanje, prošlog pitanje, opet mjesta. Kurban dolazi, kurban je jedan dolazi, znaš. Ima džajila koji... Kolju eto, Možemo reći da nikad ja znam koji nikad ne klanja, ali kolje. Sad ima ipak i oni za kolje. On potegne bi i donese kurban sad. Šta sad? Oni snije to mu ima Allaha zakon, sigurno kurban, ja. To šta, s kakvim je nije, to, to ne pa, znam, nije mi, ja ne pa, znam. Pa, znaš to kurva se polje, razumiješ? Pa ne mora, ne mora, ja, ne, ne, ne mora da znači. Ne mora da znači. Allah najbolje zna od nas koji sa nije to mu ime Allaha, ko ja, sa, sa nije <laughs> to neki drugim. To, običaje. Jest, radi običaj i tako dalje. Mi ne znamo sve nijete, ali znači znamo propise. Jel tako, nećemo ulaziti nijete, ali znamo propise. Od takvih ljudi nećemo jesti ni to mjesto koje je donio za kurban. Ali, ako je neko za koga znaš da nije upomenut nikad, ili dođe lično, ne pošalje dijete, ili tako, i tako dalje, onda ćeš iskoristiti priliku da, da mu to kažeš. Na uljudan način, ne moraš ga tim komadom mesa odmah ljusiti u lice, to što, nema potrebe, nego fino, da uljudan način, izvini, ali ti, klanjaš li ti, ne klanja. Što ne klanjaš? Pa dobro, a što si zašao kurban? Ili radi Allaha? Pa ja radi Allaha. Pa isti taj gospodar Allah ti je naredio da klanjaš pet dnevni namaza. Kako si ovo ispunio, ovo nisi? Kakva je razlika? Zar nije preče, zar nije prvo spomenuto Fasallili radbike, klanjaj svome gospodaru, venhar, pa tek onda kolj. Prvo klanjaj, pa onda kolj. Tako. Znači da iskoristiš priliku. Jeste razumeli? Jeste razumeli? Ako je znači od, od tih kojima možeš objasniti, ako je od inačija koje ti već prije opominju, pozivo da klanjaju, govorio im i oni neće da se odazovu, njemu možeš i otvoreno odbiti i vratiti ga s vrata i reći mu nemoj mi nikada donosiš dok ne budeš klanjati. Znači sve zavisi od čovjeka do čovjeka, je li tako? O, ako donese dijete, nećeš sad na dijete se izgalaniti. Uzmeš, ostaviš, ima ovih ovčara, ovi, oni kako se zove. Njemački ovčar. Jeste, ima ovi. Ima oni jedu sve. No, ja. žena koja ima pet dnev namaza. Ja. I dođe mesar za koli mjese. Al mesar, Allah zna da upanje. Znači, treba je nasihati prije toga treba je nasihati. Na, znači ovdje kad je pitanj klanje, u knjizi je ta mesela spomenuta, pa sam je spomenuo i evo otvori se. Znači, bitno je samo da prekolje, da zakolje neko ko... Jest, a poslije može guliti kogod hoće, nije bitno, nije to važno. A da li je obaveza provjeri da li taj čovjek mesar klanje? Jest, ako hoće, znači da ga iznajmim i za klanje, treba to da pita. Ako nije, ali Ne znam zbog čega bi mesar imao. To bi ono bio sa Isaka, hvala. Lako je. One firme, znači, tamo koji se reklamiraju, e, izgradačica i tako dalje, to smo i provjeravali, znači prije poznato nam je stanje, to su to je, te certifikate za halal je izdala islamska zajednica. A po njihovom mezebu onaj ko neklanja je muslima. Jeste razumili sad? Brzo, spajaj, spajaj se brzo. Je, po našem mezhebu šta znači tu? Dobro. Tvoj komentar džihada u Bosni i boraca na Allahom u to Volim Allah subhanahu wa ta'ala da svakome koji se bori na Allahovom putu u Kabulu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da obraduje naše šehide najljepšim nagradom. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sastavi sa njima i učini šehidima na Allahovom putu. Ove priče koje se okolo pričaju, ja smatram da su besmislene zato što to govore ljudi koji nisu bili ni minute ovdje. Znači, nijedne minute, ne znaju kako je stanje, ne znaju sa kakvim nijetima su se ljudi borili, ne znaju ni u kakvoj atmosferi su se ljudi borili. Je tako? Ne znaju na koji način je puno ljudi, nećem reći, većina ljudi se vjerovatno borila za ta guta, je tako? I borila se na dalaletu. Ali je bilo mnogo ljudi koji su bili motivisani čime? vjerom bili su motivisani čine. Čak i, i izvanični oficiri i moralisti i, i generali, šta su govorili? Branimo vjeru. Branimo vjeru, je tako? I time su motivisali ljude i onaj koji se na taj poziv odazvu, znači da brani vjeru, Da tako? On pa nije, nije niko branio ništa drugo se golog života. Morate momci razlušiti tu, tu riječ džihad. Nema danas to što mi spomenuli. Samir, samir, samir. Samir. Morali smo se boriti sami. Samo malo. Znači, onaj koji se borio, zašto je se borio, to su pojedinačni slučaje. Ali, da se generalno kaže, ja pretpostavljam da ti pitaš radi sa povodom, je tako? Sa povodom. Sa povodom, radi onih koji kažu da svako koji se borio ovde, da su svi se borili za taguta i da su nadalalet. Da svi oni koji su se borili i poginuli, da su nadu džehenema. Je tako? Zbog toga pitaš, je tako? Jesu čuo za tu priču pa pitaš? E, zato sam ja tako rekao. Znači, jeste me razumeli? Ja onaj, kažem da je to govor sa površine bez ulazak u što u pojedinačne slučajeve i situacije. Jeste me razumeli? Ato. Naravno, onaj koji se borio za taguta, pa ne može biti. Ni džihad, ni šehid, je li tako? Može li biti? Ono ko ne može. se to mu pripada. Jes. Znači, ali mi ne možemo onaj... Nije najgodi stan, yes. svatak, hey. ti ljudi danas bilo je ljudi koji kaže, koji nisu u svijet. Ja znam, bilo je ljudi. Bilo je ljudi koji kaže, mene država ne zanima uopšte, mi se borim za državu, to je meni, i ova, ništa me ne znači. Al kaže, borim se da, da sačuvam svoju ženu i djetu, da spasim svoj porodicu. E šta je sa njim? Svejedno, znači, pazite, e, u drugom hadetu Rasul sallahu alaihi sallam kaže men kutile dune malihi fehuva šehid, men kutile dune irdihi fehuva šehid. Ko bude ubijen ovaj, zbog svog imetka, on je šehid. Ko bude ubijen zbog svoje časti, on je šehid. Znači, kogod je branio to, radi toga što je to imetak muslimana, je tako? Ili zbog toga što je to čast muslimana, je tako? Opet je, šta, na ispravnom putu, nije na batir. Jer se borio za batir? Nije. Na kraju krajeva e, borba u džihadu, znači pogrešna je ako je pogrešan nije. Je li tako? Međutim, ako je nijet džihad, ali usput ili uz to ima i nijet i vratni plijen ili još nešto drugo, to umanjuje nagradu, ali ne uništava potpuno. Allah najbolje zna, znači ne uništava potpuno nagradu džihad, džihada. Allah najbolje zna, molim Allah stvarno tela da nas učini od onih koji se bore samo Allaha radi, kao što Allah stvarno tela u ovom ajetu malo prije što smo učili, voli one koji se bore na Allahu na njegovom putu, je tako? U safovima koji su kao bene. Dobro. Možemo še u prilom ovome hadis, da će s kim biti potpuna džerenska vatra, biti odgovor na sve ovo. Jeste, sa, nijet, dakle, mi ne ulazimo u nijete, nego je on pitao za stav. Ja znam zašto je pitao, odmah sam pretpostavio. Misleći, znači, na, na ove govore koji se pojavljuju, koji sve to strpaju u batel. Jesi me razumio? Smatram da je to pogrešno. Zašto? Zato što je to govor s površine, ne ulazi se u u detalje a puno tu ima detalja za koji, koji su nepoznati. Nije, znači, onaj koji osjeti ovdje situaciju, razumije malo bolje, je li tako? Zna da nisu svi ljudi. Zna da nekim te ideove ne smijem da gledajem to što se dešava uopšte. A malo viče svi su kjela. Tamo. I molim Allah da nas sačuva svaki zablud. Tamo. Ehl. Kad se sastavi skupina, jedna pa uzme kravu, kad su pitani mesa za kurban. Ja. Kad sad, na primjer, dođe da podijele mesa, ako je nečan kod nekog ne, sad nalazim neće nije, šta je po pitanju drugi sa kurban? Ako je neispravo neći nije, traća se na njega. A ostalo... Ostali imaju vredi. Ostalo neko je. neko je. Ne, ne, ne ako je musliman, je li tako, musliman je u osnovi i on možda i kolje, a ima neispravan nijet, ali ti ne možeš ući u nijet. Al tako? O, ispravno je ovim ostale, va će biti prema njihovom nijetu. A jednom životinju pitan, kad yes, je yes. pet ljudi da jednom životinju. Znam šta pitaš. Znači, bit će svima prema njihovom nijet, jer ti ne možeš ući u njegov nijet. On je musliman u osnovi, ili tako? Mhm. Ali možda ga je strast u tom trenutku savladala i tako da. Ako neko, ako neko recimo, na nijeti da sebi zakore, da uzme jedno, jedno On ne zna šta ti on govori, ne zna ti pa, jedin ja to znaš ako čovjek govori, ne zna yes. ti. Drugo je da on kaže, ljudi, ja, mene ne interesuje ni islam, ni kurba, ništa me ne interesuje, hoću da otrušim sve mesa. Mogu li ja sa vama? Pa ćemo onda reći, od Dagna je od nas daleko, je li tako? Je li tako? Ali ti on dođe, hoću ja sa vama kurban i tako dalje, i klanja čovjek, je li tako? Sad ćeš, nećeš reći sad, ne možeš ući, kako ćeš znati to? Sada je jedna petvrca. Hoće kurban, traži, jer trojica ima i dvojica Dvojica se javi, ne klanje I sad Ne treba ih prihvatati, znači ne treba ih prihvatati, treba im to objasniti. Već, dobro, koljte vi sa nama, ali gdje prvo klanjajte, Allah vam se smilovo, treba prvo klanjati, pa onda klati ako neće, onda nemojte pustiti nas. Ja imam prijedlog, koji ste svi ovce, Allah vam se smilo. Ja imam veliko stado u vas. Evo. Neku reč rekne La ila ila Muhammed Rasulullah. A sad u safu prenesu, kaže, neko je u reč rekao, ne ima Boga. Niko nije slago ništa. A on nije ne rekao... Do kraja. Do kraja. A prihvati svjetina divlja i treha. Reč, treha ova, rastura ono. Šta je, kak ti je status tim ljudima? Na primjer, nije ispitao niko šta si rekao ljudi od dva. Jesu rekao ti nema Boga, ili si rekao sve Allaha. Šta si rekao? Dakle, sad treha udara, mati, vapu, rekao. Kakav je sad to ti brati Safa, jel? <laughs> Da, ako si ovako sjedi na obično, ti dođeš, mala ti neko brata rekao, go vodu, ono, šta je ona, rekao, šta je ona, ja ovako rekao, nije onako, a niko ne ispituje, znam, pozivim, im trebao da riješ, odvam ti, šta ste rekao, znam. Pa onaj ko hoće, jes. Sad rekao, kod da ste neki, oni u, u Čikafu, kod Sarajevu pojavio, da kao su še vrda, znam, i on veli kaže, Allah je u meni, znam, <laughs> znam, odvam šta si rekao da je Allah? Čekao, jel ti misliš da je Allah? Ono ko je misli, Allah? Ono? Jel opet rekao, jel ti to misliš? Ko je misli? Allah ono, u tebi, jel, kao ja, izlaz napad. No. Naprimjer, tako bi trebalo, ja znaš, podivam ti sultane, šta si rekao? No, a ono ovako sad narod triha, triha, triha, e sad da vidimo kakvi je status ovih trehača, što na primjer ne provjeravaju informacije, da samo... Tu ne, kada čovjek je rekao, nema Boga, znaš, jel to, I ti si rekao, Ivana Ajdecku, znam, svi smo mi to rekli danas pet puta. A na primjer, da imamo šta je, još, zašto si rekao, šta si? U osnovi, znači, oni koji hoće o tome da pričaju, trebaju da provjeri informaciju, ali tako? Ako ne provjeravaju informaciju, ali pazi, ne, isto uh, treba voditi računa, ne priča se o svim stvarima. Znači, nije dozvoljeno o svim stvarima pričati i komentarisati sve. Ali ako se radi o o, o, o kufru, o širku, o stvarima ili se radi o nekome koje je na nekoj novotariji pa postoji opasnost da, da, da će se ljudi povesti na njih pa na neki način treba na to ukazati i odvratiti ljude, onda nakon što se provjere informacije i naređeno je znači da se provjeravaju informacije i da džajakom fasikom bi nebejim te tevejen. Kad vam dođe fasik sa nekakvom viješću, onda to provjerite, jel tako? da je to naređeno. Oni koji to ne provjeravaju bez provjere prenose, znači mogu zapast u što? U nemine, nemimet, znači na potvoru, da potvaraju ljude. I to je čest slučaj. To su sve veliki, veliki grijesi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga sačuva. Tamo. Nema više pitanja. Evo. Šta je sa klanjanjem džamijeva od ispred koji i od koje su kao znači džamije ispred kojih se nalaze kaburovi. Ako ti kaburovi su znači direktno ispred onaj mesčita, nema nikakve fizičke odvojenosti, nema nikakve ograde da je to odvojeno od džamije i tako dalje. I ako se ti kaburovi vide iz mesčita optički, znači ovdje odmah kroz prozor vidiš tu veliki nišan, tako. I kad klanjaš, Znači, može se za tebe reći da klanjaš prema kaburu, onda u tom mjestu da nije dozvoljeno klanjati. Ako su kaburovi sa strane i iza mjeseca, Allah najbolje zna, nema smijeti. Ako čujete i drugačije, ima drugačije mišljenja, kažu nije dozvoljeno nikako. I tako dalje. Međutim, smatram da većina naših ljudi, ukoliko je kabur ispred mjeseca, ali je to zid samog mesčida odvaja i ne vidi se ti kaburovi i nikome kad uđe u mesčid nije znači ne, teško mu može na umpast uopšte da je to prema kaburu ili da liči da je to prema kaburu. Jer na otvorenom prostoru zabranjeno je direktno prema kaburu. Ali ako između tebe i kabura ima ograda neka ili ima neka druga zapreka u smislu nekog potoka, rijeke, puta, je tako? neće biti da klanjaš prema kaburu. Hoće li biti da klanjaš prema kaburu? Neće se da klanjaš prema kaburu. Tako isto i u tom nesvidu, ako ne vidiš te kaburove, klanjaš prema zidu, prednjem zidu džamije, neće biti da klanjaš prema kaburu, Allah najbolje zna. Međutim, ako vidiš taj kabur i tu je odmah na prozoru i blizu, onda tu ne bi trebalo ne bi trebalo klanjati prema, jer moglo bi se uzije da je namaz prema kavu. Ono, kad je se bila dženaza, pa vidio se ono, bilo ono par kaburova, ono ljudi se poredali, baš je bilo ono, kakav je status? Ono... Što se tiče, znači, uh, dženaze, sama dženaza je izuzeta od zabrane, znači, pa kod uh, učenjaka, zato što je sama dženaza, znači, vezana za, za kaburove, za Mejita, je tako? I zato što je Resul sallallahu alaihi sallam klanjao dženazu na kaboru onoj ženi koja je čistila mesčit, pa su je oni ukopali prije poslanika sallallahu alaihi sallam, pa je poslanik sallallahu alaihi sallam nekoliko dana poslije otišao na njen kabor i na kaboru klanjao sam njoj, sam njoj klanjao džena, dženazu. Znači, dženaza je izuzet. Međutim, ukoliko bi se desilo kao što je se desilo da, da su ljudi klanjali, činili se i kindiju prema kaborovima, je li tako? to je greška, znači greška, trebalo je organizovati i skloniti ljude da naklanjaju prema kabu. Ono Jesi ti klanio tamo? Jesam klanio naprijed. Aha. Ali nisam klanio prema kabu. Nisi vodio na ovan, ja? Nisi. A možda čovjek stav kako pregleda? Već u ovom godine isto, isto šumni žani za Bajram, bilo je toliko da su ljudi bili u dvorištu okolo, sve to je bilo haos. Po kabroju. I po, po, jednostavno po mezarju. Vozilo se, jeste. Jes, to, to, je to, bilo... to, ne, to nije razum. Zato je, zato se Bajram klanja na otvore. Na otvore. I oni tekbiri, ono, <laughs> isto, ja mislim da to nema. Nikakve Zikr, znači, na Bajram namazu. U smislu tekbir, tekvira, tekbiri počinju od akšama, znači do samog Bajram namaza. Čitao vrijeme je prostor za tekbiranje i Je Jel tako? Pa da se tako tekbira i zikri, nema smjetnje. Međutim, ako, ako je to tekbiranje ono, u horu i organizovan... Ne za dženazu. Za, za dženazu? A ako govoriš o dženazi, svakako da nema nikakvog ni smisla, ni pogotovo nema nikakvih podloge u šerijetu. Jel tako? Jer dženaza i za dženazom je onaj tišina razmišljanja, tako ah, zikr, dova, stikva. I tako da. Znači, Međutim, ja sam se iznenadio da, da je među ljudima bilo zaista dosta onaj onih koji su u očitoj zabludi. Vjerujte mi da je bilo bradonja koji su trčali da dotaknu dasku, običnu dasku, drvu. I dođe, gura se, Ja sam ih vidio. Guraju se ljudi, hoće da izginu i da obore dženazu i sve, samo da dotakne dasku, obično drvo, i on dotakne i ode. Šta si sad ti uradio ovdje? Šta, kakav ti je tu ibadet? Allah nas ne. A šta mislite, imate li vi udjela u tome? Ani, vi koji ste učeni? Zato što se ona, što je ona masa onako, ajmo kada, vidjela tamo. Jesam, možda vi, jel vi snosite išta krivice zbog toga? što vi niste uradili ništa na tome da se odrežite smirnice da nađete neku, neku znači liderstvo ili neki red da možete uspostaviti na takvim stvarima. Pa, e, Savana možda iz tvoje pozicije izgleda tako, ali ja sam upoznat znači sa svim detaljima i ne osjećam da sam krivlja. Zato što sam upoznat znači sa detaljima i upoznat sam uh, i mogu sad ovdje slobodno pred vama reći, znači da, da je njegova familija od babe i braće i tako dalje, da su nas diskvalifikovali od samog početka i nisu nam dali da, da mi organizujemo to. A nisu ni oni sami bili sposobni da to organizujemo. I u zadnjem je trenutku izdejstvovano, znači da ne bude da je tu dženazu ona je organizovala islamska zajednica i tuzlanski muftije. To je izdejstvovano, znači nekakvim pritiscima i sad ja ne bi sve te detalje iznosio, ali znači moglo je da, da bude dosta, dosta onaj dosta ružni, a to je bilo nastajanje njegove njegove familije, njema Allah svano tela da se smiluje, a zato je bilo, znači zašto nije bilo ozvučenja, zašto nije bilo redarstva, zašto nije bilo retarstva, zašto nije bilo ozvučenja, zašto nije ovo, zašto nije ono, zato što nam niko nije dao pravo uopšte da mi tu priđemo i jednostavno su nas ignorisali, nisu, ne samo ignorisali, nego da sam bukvalno rekli, ne, vi i gotovo. Pa do trena se spunjala, nije. znam, kad smo mi onda bili da neće džinaza, ne gore, mimo svega znali smo i ne znam koje bi odbraćali. Nije se znalo, znači mo, očekivalo se da, da mogu ovo, mogu ono ovako, onako. Ništa Uglavnom, znači. mi smo čitao vrijeme bili ovaj tu i čitao vrijeme smo telefonima, razgovorima, ovaj, nekakvim pritiscima, pritiscima, prijetnjama, ne znam čime više se nismo služili da bi na kraju izdejstvovali da to ipak koliko bilo liči znači na, na ovaj jest da Allah svano tada pomovi da nam grije oprosti a? ono zašto bi bili odgovorni za nepodučavanje al tako? da ljude nismo podučili propisima dženaze nismo podučili propisima ovim ovim zato postoji naša odgovornost znači ali i vi objektivno znate da Min. Niste pitali. Znači, nismo, ište, ima i knjiga, štampani. Stvari, znaš, koji je braća pregovaraju. Trebalo je čitat. Onda moraš ga mući zajedno. Jel ima neki, ali ima neki ovako ovaj, relevantni detalja, recimo o smrti, o koji je uzrok smrti i tako dalje. Je Jel ima nešto, nešto pouzdano? Nema ništa, znači. ništa. Nagađa se. Jest, mi možemo... Radi znači, nagađanja, znaš, pita samo radi, radi Mi možemo nagađati, znači, ali nekakve sigurne informacije nema i oni su se puno potrudili da mi ne možemo doći ni do kakve onaj informacije. Tako da, da sve ovaj što smo mi mogli vidjeti e, dok smo ga kupali, dok onaj Dobro, nije sad isto. Ovaj kažem samo znači te stvari koje su braća prenijela, znači prenijeli su mi smo gasnuli taj dan na večer kad smo došli priče vidjelo se ovo ko vam je tu rekao oni što su gasnuli. Ti gasnuli. Ili Husa i Peti, ona što umro prije 100 godina. Tvoj gasnuli. Ko pa ne znam, ali oni sve prenijeli. Kolaže što, ti ne znaš se koji gasnuli, ali su rekli ovu, ono, vidite. Znači, pa nije, znači, brojio su prvi dan, znamo koji gasuli znači, ljudi su striktno reći šta je bilo. Sa bradom od 30 metara priču, ova rupa volika, nolika, ja, nemojmo vjerovati. Ja odmah sam ovdje, znači, vidim, ja sam izdio mrtvije masama, znači, znam šta je mjestak i tako, nemojte na auto rasirati, znači, te priče. Tamo, znači, ono što sam ja htio da kažem je, ono nekakva objektivna sumnja ostaje kod nas ali nikakvog dokaza, ništa što bi i na bilo koji način ukazivalo. Jel vam jasno? A da mi ne vjerujemo tragucima, ne vjerujemo. Već deset godina titre tajne službe kad ubijaju nekog svojim omiljenim na način. Zato nikad je ono dijalno i danas dan 10 godina titre ili tko mora otkriti, a, ni, a nije logično. Zna. E tako je ovo, kod baš da on ne zna ovo deliko ubije. A ne, mislim, a sad mi moramo, nikad nije, jel, nije, to deset godina se mora ubiti. Način obilježavanja kabora, recimo, onaj, mejtašte. Dozvoljeno je, znači, samo da se stavi kamen, bez ikakvog pisanja, ništa. Samo da se postavi kamen. Kamen, ali može, recimo, lišan, manje, u dimenzija manje, recimo, se kopa uzem i tako, dobro, bez pisanja. Obrađen, Žen, kao, kao, po, znači, poželjno je, i treba da bude tu neobrađen, nepripremljen, pripremljen, ne, specijalno ne, urađen na poseban način kamen, nego da bude obični kamen. Onaj potok. neki kamen da se stavi tu, da se zabode i da to bude. To je ispravno. Sve drugo je neispravno. Ali je, na primjer, da bude neki niži nišan, je tako, bolje je nek da bude visoči na kojem će još nešto pisat. Sve ima gore od gore, je tako? Ne, ja imam možda sad ja sam u štaciji, razumijem, sam je pisala na 7, 6, 7, stvari imaš stvara, braći i džalima ima, razumiješ. Sad poteško to razumiješ, sve ja donesem kamer, ja bi zavljeno sa mama da je im rogovi nikmo. Ali ću odmah tu izobraš glava, znaš kako to voda. Ti se potrudi, znači da, da ide i sviješ da bude samo kamen. Ako ne može ništa drugo, nek bude neki obični kamen koji se može ovako zavost da bude nizak jedan pedek. Je tako? Ako ne možeš to izdejstvovat, onda im reci, ja sam, ne ja, beri, odrećem se toga što ćete vi uraditi poslije toga. Pokušaj, znači, dadni od sebe sve, pa oni poslije toga što urade, reci, ja se toga odrećem. I pred Allahom i pred ljudima. Jeste razumeli? Znači, pokušaj ti sve da od sebe, a ne možeš ih zaustaviti, ila oni hoće ovo, ono, da... Da učestvati znači, njih Bez pišanja, bez yes. ničega, onda, neke yes. možda, sam da, da, neke osvetke minijature, neće tu biti nikakvi betona sistema, išli u zemlji, samo manje, neće biti blizu, onako razumijem. Yes. Jesi me razumio? Jesam, ne znači. Ali ti njih onda pusti i reci, ja neću u tem učestvati. Ili tako? Ako stvarno ne bih ti učestvati. Jeste. Jeste razumio? Znači, onda nemoj ti ja neću onda reći u tome učestvovati, ako nećete mene da poslušate kako je propust. I onda, ako već možeš suzbiti onaj veće zlo, suzbi ga, ali nemoj sa njom učestvovati. Dobro, ne ja više pitanja. Evo. Što je brat spomenuo, hadis koji prenosi, bliži Buhari, Ajšar, Ovaj, ovaj tekst, neki beduini, i, i da li je moguće da se nekom podkrade, jer sad mi stvarno zaparam još kada prvi put čujem hadis koji su skoro primili islam. To je kontekst važenja. Ima još jedan hadis koji je prinosio Adi ibn Hatim, da je pitao poslika sa Veselem i tu stoji, to sam prošlo sad u ovoj knjizi Muftesi, koji su skoro primili islam. Yeah. Možemo, Boži poslaniće, da nama dozvoli da, da mi sebi napravimo. Da nam pojasniš kako da se pripazimo toga, jer očito je da ta stvar skoro privatni islam, znači u šarijatu da imaju opravdanje, ako nisu znali. Dok isto koji i propisu kufra. Da tako? Ja sam čuo da na ovaj drugi hadis, o drugu predaju, da je izgleda izvađen ovaj kontekst, ova riječ, koji su skoro primili islam. A možeš vam malo to pojasniti? Ja te nisam baš najbolje razumio. Šta bi ja sad pojasnio? Ti si sve već pojasnio. Poslanika sam sve pitao. Ti si već pojasnio. Boži poslaniče, dozvoli nam da i mi napravimo kipa. I sad, da li... A bili su hadith al-ahdi bil islam, je li tako? Jes. Jes. E. Bili su skoro prihvatili islam. Jer nemoguće da poslanik sve nije mogu, nije, ne bi protekfirio. Da su, da nisu skoro prihvatili islam, je tako? A, ne. Ovo je drugo pitanje. Jedna je stvar što su oni skoro prihvatili islam, a druga je stvar što onaj ko ne zna neku stvar, jel tako, ne zna da je ona od, od širka. I kufajr, oni nisu znali. Oni su znali, dobro znali značenje šehadet, jer su Arapi, jel tako? Oni su ti Arapi. Ja. I od njih je jezik arapski, jel tako? Znali su značenje šehadet, ali nisu znali kad kažu da nam onaj, učini vako jedno drvo, da je to isto kao da su rekli da nam učini božanstvo kao što oni imaju božanstvo. Nisu znali da je to isto. I ovo je dokaz šta da se tevhid treba u, učiti. Je tako? Iako su bili Arapi i odlično poznavali značenje šehadeta, nisu znali kad kažu poslaniku sa Allah, gdje ti nama ovako zato anuat, ko što ovi imaju zato anuat, da i ti kjaf kod njega, da ovješamo svoje oružje na njega, da tražimo bereket kod to drveta, nisu znali da je to isto kao da su rekli gdje ti nama napravi božanstvo da ga obožavam. Kao što je rekao Benu Israje. A onda i poslanik Salah Arej se ne podučava. I to je dokaz šta da onaj ko ne zna, kad izgovori, je li tako? Kad uđe u islam. Kad uđe u islam, a poslije toga izgovori nešto od riječi širka i kufra, od, da šta, da se upozori. Ja imam opravdanje, da se upozori. Je tako? Da se upozori. Ako nije znao, tako? A nema sumnje da nakon upozorenja da su htjeli da su, da su uradili, nema, nema nikakve sumnje da bi, pored toga što su bili odskora u islamu, bili mušeci. Čitaju braća šta će sa nisanima koji su podigli umali im buča i lijeda. Ja mislim da, da Allah najbolje zna, to je sad konkretna situacija u kojoj se treba snaći, je li tako? Isto tako ako je većina rodbine to tamo podigla i ako se ti jedini nasljednik i punopravan i ostali će te poslušati, otiđi tamo i počesti to i stavi kamen. tako? Ali ako će to dovesti do krvoprolića tamo i moraš poslije onaj rodbinu tamo zakopavati. Onda manite toga. Ali u svakom slučaju pokušaj maksimalno dadni od sebe da, da se to riješi. Ja sam vidio jedan slučaj da su onaj braća prije, babo im preselio davno, napravo tako nišane. Onda posle toga preselila majka i kad smo došli do da ovaj klanjamo dženaze njihovoj majci da je ukopamo, na babinom kaburu su nišani odrezani. <laughs> Nema ne. Kraja mi dole ostalo samo malo. Tako, znači, ljudi su nekad nešto... Ali oni su se dogovorili. Njih nekoliko vraća i dogovorili se da to bilo neispravno, tako i... Ma dobro, ovdje, ovdje kod nas sam slušao baš malo da i hođe kažu da ovaj treba bez dokaza, oni kažu vidite ovdje gdje god su upasni bili ovi naši, ne naši nišani, to je znak opštojnosti, imamo nišane stare 200-300 godina i tu je neki znak da smo mi tu ovaj živjeli i živimo, da je to naša djedovna, predjedovna, a nako samo da sami kamenovi onda bez obzira ko da dođe, ne bi znao ko je tu, čije je tu mezadete. Dobro, na to ćemo mi ovako reći. Vidiš u Beogradu, je tako, ili negdje u Mađarskoj, u Budimu, tamo imaju naše mezare, je tako, I to je dokaz da su tamo nekad naši djedovi bili. Jel tako? I šta ćemo mi kad nas tamo nema? Kakve mi koriste od čega imamo što su naši... to je dokaz protiv nas, sramota naša. Da tako? I sramota naših djedova da su pobjegli od čud. Jel tako? To je sramota naših djedova. Mi možemo reći sad, srame je bilo, bježali su iz Kjartira. Jel tako? Nije možete tamo. Isto tako ovi sad što prave ove spomenike, čuvaju one srušene džamije, kaže da, da djeca vide, šta da vide? Da su nam četnici došli usred sela i srušili džamije, a mi živi bili tu. Sramota sakri i počisti pometi, nek ne znaju djeca da je to bilo. Nego ih odgajaj da treba da idu nazad, nije nazad, nego da je to sad početak, idemo u širenje islama i davim. Svete, znači, to nema nikakvog smisla. Da u Beogradu imaju svi oni 250 džamija koliko ih je bilo. Da su sve čitave, a nas nema tamo. Kakvi fajde od toga? Da se zna da je tamo bilo. Pa i ovako se zna. Po čemu je dobio ime ovaj Beograd? Bijeli grad. Pa ja, ali šta imam mi od toga što je bilo? Mi imamo od ovoga što je sad i što treba da bude, je tako? Treba sad da se naučimo da u Beograd treba da bude nije 250, nego 2,5 hiljade žanlija treba napraviti u Beogradu. Što? Zato što ima 250 hiljada muslimana sad, na svaku hiljadu makar po jednu žanlija, tako? Ali, hej hat, hej hat. Njima ona ne jedna, ja. <laughs> Njima je jedna viška, ne znaš šta će sa Posrpaju se na podne u jedini imam. Zašto ova dvojica plac prime? Allahum stan. Allahum stan. Da Allah popravi naše stanje. Znači nije, to neće sačuvati nas. Neće sačuvati islam ovdje. Ako neko misli da će islam ovdje sačuvati zato što mi svi na pamet znamo koje su dimenzije ne znam, fethije u Banja Luci, i u Spanije, na primjer. Čijek, šta će to nama pomoći? Subhanallah eladim. Da znamo koje su mi čuvamo istoriju. Ne trebamo mi čuvati istoriju. To neće nas sačuvati. Naš će Allah sačuvati kad budemo njegovi iskreni robovi. I ne samo da će nas sačuvati, nego da će nas ovom vjerom uzdići. Je tako? Pa ćemo mi ovdje red uspostavljati. Je tako? Ako smo iskreni Allahovi robovi. Je tako? I zato mi govorimo o ovim stvarima. Mnogi imaju dojam da mi govorimo radi, ne znam, da fizički ovdje preživimo ili da to je neka smisla naše dave ili da, ili da naprotiv mi pozivamo ostavljanje demokratije radi toga da bi bili građani zadnjeg reda, da nas nigdje ne bude. Nije, mi to govorimo radi toga da se uspostavi šarijet. Mi govorimo radi toga da budemo gornji, ostavite se demokratije pa će muslimani biti gornji. Tako? Što? Pa prihvaća se šarijata. A kad se prihvate Allahove vjere i šarijata, Allah će i pomoći. I uzdići. A mi ne govorimo i ne pozivamo ovim stvarima kojima pozivamo rad toga da nas ne bude nigdje. I da budemo potlačeni i da nam se zulum čini. Nije radi toga, nego da uspostavimo pravdu. Sve je Boga i radi. Ehlen, sehlen. Kogod hoće da ide, bojno, mi smo završili. svako će, znači, svako će <clears throat> procjenjivati. Jel' tako? Procjenjivati i kome govori i kako će kome reći. Jel' tako? Nekad, jes, ali nekad, koliko god sad ja vama pričao, slušajte, braći, nemojte da pravite takve greške, nemojte ovako. Treba ljudima lijepo. Ja ću opet sutra biti možda u situaciji da nekome to kažem ružno, jer sam insan griješim, tako i ne možemo mi se idealno ponašati tako dalje, ali treba se truditi i dovijati se, da se ljudima to objasni, Da se ljudima to objasni. A nakon iznošenja dokaza Allah će uputiti koga hoće, a još dublje u zabudu odvesti koga hoće. Tamo. Može da vam savjeti jedno pitanje. Savjet je braćo Jusuf šejh Rahmetullah je najbolje rekao, moramo mi pokazati svojim primjerom da smo bolji od njih. Mi, znači u svom selu, da on vidi kad te sretuje da ga stidi. Da si bolji od njega. Da si musliman. Yes. Da ti svojim ponašanjem zračiš kad on stane sam tebe da ne stidi. A pa će ti biti gori od njega. Neće on te biti nikakav primjer. To znači savjet ima nama. A pitanje što me dugo vremena muči. Možda to je jedan mali mini desište za ovoga Vehabiju, Muhameda. Mohamed ibn Abdul Wahab. Je li istina? Mada ja se ne smatram vehabijom, nego tam, tam. Žema. je li istina da je, ja sam nešto, ili sam čuo, ili sam nešto malo proštio, pa mi je to ovako umali, da je on, znači, o tom čovjeku stvarno malo zna, malo više zanima, znači da je on živio dolu u Saudiji, u vrijeme kad se bili u Saudiji pojavila čurbeta i neki početci fizma, i da on jedno vrijeme, I da on jedno vrijeme čak bio među tim ljudima da bi upozno voljeć. <laughs> I onda kasnije da je neke od tih ljudi čak i ubio. Da je, da je porušio turbeta, da je očistio saovski polotok od, od širka, da mu čak, ja mislim, koliko sam, po, ovo, ja, znači, nemam dokla, čini mi se, da je ovaj, imao čak potporu tadašnjeg vladara, da mrši nove vojske, da se to napravi nešto. E, da, mislim, moraš mi to malo ti, pa ja sam bolje... Šeim Hamidim ibn Abdul Wahab se, znači, Rahmetullah Ali, rodio 1115. po Hidžri godini, je li tako? I vrlo je rano i mlad počeo sa davom i počeo upozoravati ljude na ono što se događa od njih. Međutim, pravi zama u svojoj davi je počeo kad je preselio njegov otac. Zato što je, dok je i njegov otac ga je sputavao i tako dalje, jer je to bilo ustanak protiv maltena svi, je tako? I naravno, u toj svojoj davi nisu to bili početci sufizma, to je, bilo, to je bio kraj širka, vrhunac širka, da se obožavala drveće, kamenje, kaburovi u Saudiji. Znači, to je bilo ogrozno. I on je živio u području, znači, e, tamo područje gdje je bila podijeljena vlast između sitnih e, i mareta, sitnih e, upravnih odlasti. Znači, jedno pleme je živo na jednom području, imali su svog plemenskog vođu i to je bila država za sebe. Nisu pripadali nikome. I više takvih imareta je postojalo tamo. Zato su ostaci tih imareta šta? Ujedinjeni Arabski Emirati. Je tako? To je pleme na jednom području živi i imaju svoju vlast. Nikome nisu pripadali. Osmanska vlast je bila, znači, usko. Kad gledate istorijske karte, usko u crvenu obalu Crvenog mora, Meka, Medina i Taif. Tamo, znači, samo uz obalu Crvenog mora. I dole na jugu Jemen a ostalo arabsko prostoru bilo slobodno, nikome nije pripadalo. I na tom području je djelova. Bilo se proširio mnogo širka. Ustao protiv tog širka da bi ga protirali iz njegovog mjesta, pa ga protirali odavde, pa da bi puno iskušenja doživio na kraju, je, znači, Allah Smano Tala dao da savjetom, znači, nekih ljudi i preko žena je taj emir Mohamed bin Saud koji je bio emir u jednoj od svih emirata, da je prihvatio, da tako, razgovarao sa njim, prihvatio njegovu davu i da su se jednostavno dogovorili, napravili sporazum, ti podučaje ljude, ja ću te pomoći, pomoć, je tako, kao vladar, kao emir u tom malom emiratu, ja ću te zaštititi, je tako, ja ću te pružiti zaštiti pomoć. Jeste razumili se? I onda je poslije toga Allah dao, znači da se širila ta dava, da se okolne emirati čistili od širka postepeno, postepeno širilo se to. Ljudi koji su okolo čuli za tu davu, jedni su je napadali, isto koji je danas. Tek je ovo, ono, drugi su shvatali o čemu se radi, davali su podršku, kao što je Imam Sanani u Jemenu, kao što je Rešid Rida u Egiptu. Davali su podršku i govorilo da je tu ispravna dava i tako dalje. Ostali su usporavali. Čak i jedno vrijeme njemu i njegovim sljedvenicima su zabranili, osmanili je, znači oni koji su držali u to vrijeme a, Meko i Medinu nisu im dozvoljavali da dođu na hađ i tako dalje. Da bi na kraju sve to palo u vodu kad su neki od, e, od tih koji su imali kojima su osmanlije davali upravu nad Mekom i Medinom, bili su od Kurešija, znači nasljednici Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su nakon razgovora i rasprava sa učenjacima u Mekki sve njihove šupe oborene i da su i tamo onaj im pružena zaštita i tako dalje. Tako da imate, znači, <clears throat> ovoliko... Znači, nije bilo nikakvog vojnog poda, tako nešto... Jeste bilo, znači, mnogo sukova je da to. Znači, puno je bitaka bilo jer okolj, okolna, okolna plemena nagovorom, nagovorom tih takozvanih mučenjaka, učenjaka koji su jednostavno podržavali ono na čemu je svjetina obična. Da tako, od širkja, širkijata, branili. Evo ovdje ova knjiga je puna rasprava. Jel klanje na kaburu širk ili nije? Jel upućivanje dove meitu širk koji izvodi izvjere ili Nije puna rasprava ti. Zašto? Zato što su tamo ovi učenjaci pisali čitave studije lagajući na šeha Mohamed Ibn Abdul Abdullahava da on zabranjuje da se donosi salavat na Allahovu poslanika sallahu alaihi sallam. Da on ne voli Allahovu poslanika sallahu alaihi sallam. Da on došao sa petim ezebom izmislio nešto novo. Da on ovo da tekfiri muslimana i da tako dalje. Svi mi ne planemo sunet. Jel tako? E, a šta je, o čemu se radilo? Da je on osporavao da se u horu, kao tako, zikri, donose salavati i tako dalje, zabranjivo njihove sufijske zikrove koji su nepropisni, tako, odraćaju od novotarija. Podstit, objašnjavao da je upućivanje dove mejicu od širka, da je dova se smije uputiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala, da su to stvari koje izvore izvjere, i tako dalje. Ovi su se branili, nije to, to je mali širk, ba nije ni mali, ovi imaju odr, pa dobro ako imaju odr, sad kad mi njima objasnimo i kad ih poslije toga pozovemo i kad pokušamo da, iz, da im to zabranimo, zašto stavite na njihovu stranu? I onda kaže, onaj, objašnjava tu situaciju. Ovi koji niti klanjaju, niti postoje, beduini koji su tad bili kaže šeji Muhammed ibn Abdul Abdullahab na početku svoga dijela koji se zove Muhtasaru Sira, e, sažetak Sira Allahov poslanika sallahu Kaže, vi sami kažete da ovi beduini tklanjuju i poste imaju samo da ilaha ima. I mi kažemo da su oni kafiri. Vi kažete kako tekfirite onoga ako kaže la ilaha ima. A onda poslije toga te beduine motivišite u borbi protiv nas i kažete da smo mi kafiri. Ako, iako i mi kažemo la ilahe. Ove koji ne klanjaju, ne postoje, ništa od islama ne imaju, nama osporavate da ih protekfirimo, a nije vam problem da protekfirite nas, iako mi kažemo la i ilahe ilala, još ustoji, klanjamo i postijemo i još puno toga. E, I objašnjava tu situaciju. I ima, znači, sva ta situacija, da bi se shvatila, treba mnogo pročitati, znači, i prevesti od tih e, pisama e, upućenih e, okolnim plemenima, vođama, učenjacima. Kako je on pisao tim učenjacima koji ga napadaju, vljagaju. Kako im je pisao pisma, savjetovu ih, pozivu ih e, i tako dalje. Kako je onaj negiro te laži koje iznose protiv njega i tako dalje. I ima jedno dijelo koje se zove Duraru Sanije, koje je otprilike... E, 16 e, tomova gdje su sabrane ta pisma, dijela njegova i njegovih sinova i unuka. Jer je ta država znači koja je nastala tu izvan Osmanskog e, carstva imala svoju istoriju, tako? Dva puta je propadala, znači uništavana. Prvi puta je pomognuta je tako Osmanskim carstvom i e, Mehmed Pašom iz Egipta i vojskom koji je pomogla i Velika Britanija i tako dalje. I drugi puta i ovo je sad treća Saudijska država. I naravno svaki put je dolazio do određenih pomjerana, promjena i tako dalje. Ali u osnovi, znači, ovo danas što se događa je raskol. Znači, i razilaženje gdje je ulema koja nasljeđuje menheđ Muhammed ibn Abdullehava, odnosno preko šejh Uslama ibn Taymije i njegovih učenjaka, učenika do ashaba i do Rasula sallallahu alejhi ve sellem koja i dalje slijedi taj menheđ, znači i porodice tog princa, Muhammed bin Sauda, je tako, koji se zovu Alu Saud i potom je Saudije, i učenjaka koji su privrženi njima, je tako, po, podložni vlasti, tu se stvara jaz, je tako, ovi su počeli da zastranjuju, dok ovi ostaju na na menheđ kako treba. I tu ima puno... A Sidović je bilo na televizor kako je naj... Fahd išao obići tamo i Engleze. Iber Abbas se svoji pokarama, sve od jedi iz drugi. Ništa isto da je... A, Rovu, kaže ovdje, da, sve su od jedi iz drugi ide. Prvo su u kajku... Iber pa tako, pa va, pa sve od Ne bojte gledati televiziju. <laughs> Možete upotrebljavati, će oni daju izvan. Nemojte gledati Što god vas interesuje, čućete od braća. <laughs> Neko mora, neko gleda. Ova, di. Maša, ova. Da, da. Ovo znači, je to, nisam puno profunda. A to je to, to Zašto, čuo sam ovaj... od par sufija zašto oni diskutiraju na to, baš jednom sam im bere u glavnoj džami kod nas. Ne znam, no, Fatih je bio ovaj, drviš. Zbog čega ga oni ovaj, i da li ima istine u tome išta? Pazite, da bi opravdali svoj mezheb i svoje zablude, oni ne kažu samo za Mehmed El fatiha da je bio derviš. Oni kažu i Abdul Kadir El gejlani da je bio njihov šejh. Oni kažu da je i, i Hasan El basri bio sufije. Pa tako i Ebu Bekr bio sufija i Omer, sve su bile sufije. Jer kako će drugačije opstati na tom mezhebu? Oni moraju dokazati, izmisliti, slagat da oni slijede selef. Jel tako? I svako za sebe tvrdi da je selefija. A selefija je samo onaj ko slijedi istinski selef. I koji je istinski na onome na čemu je Resul Salah i Selef i Ashab. A Sultan Fatih vjerovatno uh, Osmanlije koji su došle, došli su već sa natronama sufizme. Tako. To je istina. Međutim, to nije prednost, to je mahana. Tako. Zato su izgubili biti. Jel tako? To je mahana. I što su više po, znači zapadali i zadubljivali se u taj sufizam, jel tako, više je izmicala Allahova subhanahu wa ta'ala podr, podrška, jel tako? I najveći dokaz je je tako, onaj Gazi Usrebek, koji je napravio toliko uvakov, je tako napravio džaviju, bedresu i sebi tur, turbe pred džaviju napravio. Međutim, to nije nikakav dokaz. Je tako? Sultan Fatih nije. Nisu dokazi e, riječi ashaba. I mišljenja ashaba u šarijetu nije dokaz. Ridva nula jari. Svatat, nije dokaz nije dokaz mišlje, riječ ili mišljenja sahaba nije dokaz. A kamo li sultan Fatiha? Je tako? Međutim, uzet ćemo mišljenje sahaba kad nema nikakvog drugog dokaza koji se nose suprotavlja. I nema ni jednog drugog mišljenja sahaba koji je suprotno tome. Uzet ćemo njegovo mišljenje jer je najpreće, je tako? Preće od nekog našeg mišljenja. Dobro, što je sa, sa kako ide hadis divalni je poskovođa mi uđe u konstantinopol. Divno, divno mi je vojsko uđe i vojska, kako je radi se. Pazi, onaj, to se govore o njegove prednosti, međutim, on ima i svoje manjkavosti. A pa možda se ne, ne odnosi na to zauzimanje, možda na sljedeće neko zauzimanje. Nek se odnosi i na ovo, on ima svoju fadlu, ali ima i svoje maha, maha ne, je tako? Ima svoj fadlu sa te strane, ali ne znači da sve što je pri njemu, da je on bio totalno, apsolutno na istini. Jel se kaže u hadisu, taj koji uđe, on će biti totalno na istinu, ne kaže. Je tako? Pa dobro, hvali ga u svakom slučaju. Hvali ga u svakom slučaju. Pa dobro, pa hvali i prvi koji će prvi povest vojsku na Konstantinopolis, Allah poslanik sallahu alaihi sallam ga hvali. A znaš ko je to bio? Bio je jezid, sin Moavin, koji nije ovako za, po nekim mnogim drugim stvarima za pohvalu, je tako? Ali eto, to mu je zasluga shvatate. Ljudi, ne shvatate. Kako ne shvatate? Vidite u učitelju svakodnevnom životu, neko ima vaš s jedne strane odlične zasluge, s druge strane zabrlja da ne može da shvatiš, je tako? Znači, ne znači da, da to odmah automatski neka idealna ličnost i bio apsolutno na istini. On ima taj svoj fadu, ali ima i svoje manjkavo... Manjkavosti. Jedino od vlasti kao kabra to su... Jeste tako i ashabi Ridvanullahi alim, oni su ashabi, niko ih ne može pristići, niti im se privaći. Ali Allah dao da napravi određene postupke, greške, da dođu do nas, da mi vidimo da su oni manjkavi ljudi. Allah s.w.t. neće nikad dozvoliti, je jel tako, i od njegovog hikmeta i mudrosti da na svakom insanu pokaže njegovu slavu, slavu za on insan. I to je lako, to nije uopšte problem pomiriti kako ono je učenjak ja vam govorim, kaže Resulallah, a vi govorite, kaže Omer. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas kaže, bojim se da na vas ne počne kamenje s neba padat. Ja vam kaže, rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, vi kažete, rekao Ebu Bekr i Omar. A sve ti je rekao? Sve ti? A danas ti rekao učenja. Kažu učenja. Može se reći kažu učenjaci kad nema, je jel tako? Ali kažu učenjaci, a ovam ima hadis, onda nema priče. Jesme razumijeli? E, nije uvijek pogrdno reći kažu učenjaci, jel tako? Pogrdno reći kažu učenjaci, ostaviš hadis. Znam se šta je stariji. A nije, nego imaju, imaju ove metali, oni samo govore o učenjacima i znaju pojedinačnu biografiju svakog i samo govore šta učenjaci kažu. Spominju slabo hadise i... E, zato mi se ostavljamo tog menheđa Zašto? Zato što je naš menheđ direktno vraćanje na izvore, na Kur'an i sunnet. I spajanje tih izvora sa našim živo, životom. I zato tu, taj menheđ kudi, kaže, to je najopasnija stvar. Kad se to desi da se Kur'an i sunnet odmah počnu pretakati, realizovati, to je pomor. Za koga? Za kafira. Pa njih je odmah panika u kad kaže, evo opet onoga. <laughs> evo opet onoga čega se mi najviše bojati. Šta ćemo sad? No, neko voda. Mene, ja, ja bih samo pitao, ovaj, malo stari, plavi, ovaj. što se tiče, recimo, onog hadisa od poslanika Mohamed Sada Sada, je ovaj, rekao, kaže, moj umet će se podijeliti na 73, jel, skupine, ovaj, Da li se to, da li je iz ajeta recimo onoga kad je, da li se to povezuje, onaj ajet kaže i, i u stranke će se podijeliti ovaj... I svaka stranka zadovoljna sa onim... Ja, sa onim, što, je li to, to, mislim, ovaj... Može biti to, ja, može biti to. A može nekad ovo kad u drugom ajetu kad govori o firak, kaže ovaj nemojte biti od mušrika, onaj koji su se podijelili u, u vjeri, pa onda onaj svi zadovoljni na onome na čemu se, jel' tako? Tebe to nisto ne tiče, oni... Ne, ne, ne, nije to, nego vodate kunom e, minal mušrikin, eladine farraku dinahum okeanu šija, kullu hizmi bima ledehim farihum. Nemojte biti od mušrika koji su se podijelili u vjeri, jel' tako, i bili partije i stranke i svaka partija sa, sa onim što je zadovoljna, sa onim na čemu je zadovoljna, odnosno radosna na onome na čemu je. E sad, znači neka to može biti teferuk taj širk, je li tako? Međutim, ovo 73 skupine, 73 skupine u islamu koje nisu izišli iz islama, u hadisu koji se spominje. Smo razumijeli? Ja, ja, pa ja. To su 73 koji nisu izišli iz islama, ali su novotare, skrenuli sa pravog puta. Je li tako? Zato što da vatru. Zato što treba da odgorjeva i za dalale. Odgorjeva. Tako? Nije vjetno. To je novo. Je li tako? <laughs> Jeste. I Zato što neki učenjaci kažu, na primjer, uh, Batinije i Šije nisu nikako od 73 skupine. Znači, ne ulaze u, nebroje broje su 73 skupine. Nisu nikako od ovog mileta i umeta. Ne pripada njem nikako. Jeste razumeli? Šta hoće da kažu? Da ove 73, one su od ovog umeta, ali imaju manjkavosti, skretanja i tako dalje. Pa će zbog toga u vatru. Novotarije. E tako. Veliki griješ i tako dalje. A ima, še, ima jedna sličnost. Po čemu se mi možemo utjeti da smo inšala na pravom putu kada je Boži poslanik sa Selem pošao da širi. Allah poslanik sa Selem. Kada je pošao da širi ovaj, vjeru, istim se na to metodama voli koji danas. Znači, nemoj da slušat, neke druge stvari, evo i danas. Ne, ka ne jete tamo, kakvi ne, ne morete, znači te ljude, oni nešto pričaju, ne daju da, ne, ne daju da nas ljudi jednostavno poznaju i širi laži, pa ne znamo u cijelu te dave, ja sam ušao kod čovjeka pozdrav u gost, pa sad se oženio, pa mu se žena, ovaj, mladijesu, ima djete, pokaj. Pa ja, pa me zovnu u pa ja sam ja sad, šta ćeš, ne mogu sad, on nema druge sobe. Ovaj, pa sam ja rekao svoju ženu da ona njoj malo to objasni, na što će sve šeitan uzdati kad se čovjek hoće pokut. I mene ta njegova hanuma upita, gdje ti mene reci, jel vi klanjate sunete? Kao vi, ono je gođe, mi su učili tamo, ne znam. Pa kom ti si žena obrazovana? Kao vi klanjate sunete uopšte, znaš, vi to vjerujete. Ovo nam vam ko zna, pa ćeš vidjeti da, da ti ljudi i mi više klanjamo sunete, što možda mislim. Da. Hajde, inšalvo. Mi ne imamo sumnje, znači, ono na čemu smo, tako? ja svoja višljenja zasnivamo na Kur'anu i sumnje. Nimalo ne sumnjamo da smo na istinu. Oni koji sumnjaju, oni bi da sa nama sad malo se nešto zbližavaju, da razgovaramo, da... Znači, a mi nismo... Ne sumljamo u njihov dalavec, pa da sa njima pričam. tako? Mi smo ubijeđeni da su oni na dalavec, da smo mi na istinu. Prema tome, nema, nema kompromisa. Nema kompromisa. Ljudi, kad, kad se kaže kompromis, znači da mi malo popustimo i oni malo. Nije ne, nego, ne govorim ja za tebe, nego govorim za, za ovu našu situaciju zbližavanje vjera, bez i tako dalje. A spomenuo se znači da, da je to jedan od dokaza da smo mi na istinu. Svi su dokazi upućuju da smo mi na istinu. Svi dokazi upućuju na to da smo mi na istinu, jer mi prihvatamo istinu i slijedimo te dokaze. I molim Allah Svanova tela da nas učini od onih koji istinu slijedi. Što se vikaju kad je rekao Bože, ko što ti kaže Allah Zato što mi treba jednostavno da se navikavamo, da koristimo to Allahovo ime, je tako? Koje je na neki način glavno Allahovo ime. I uvijek se kaže Allahovo ime je Ar-Rahman. Nikad se ne kaže Rahmanovo ime je Allah. Je tako? Sva druga imena se pri, znači, pridodaju ovom imenu i tako dalje. Ono je ono nosi sas u svom značenju suštinu uh, uluhijeta, je tako? Te božanstvenosti i tako dalje. Zašto nam je teško govoriti Allah? Tako? Auči. Tako? Allahov poslanik, Allah. Allahov poslanik, Allah. Allahov vjerovjesnik, e, Allahov rasul. Ili da kažemo Rasulullah, da uvijek kažemo Rasulullah. Tako? Tako? kao što da ne govorimo hvala Bogu, nego da kažemo alhamdulillah, alhamdulillah. Ja se pitam što je glavno Boži ime. Kažem pa Allah sam je rekao ko ima glavno, nema drugog Boga osim Allaha. <laughs> ova, ova brošura na 49 hadisa baš tu spominje Božji poslanik Bog, e, to je prevod. Imam ja. To je prevod. Ja, tako je. Ja, tako je prevod. tako je prevod. A mi ono ni, mi, mi nećemo, znači, da se trudimo. Dobro, ako nam samakne še, nećemo sad. Nećemo sad, pa nisam ja odmah. Već u jedan drugu godinu, pa se kviri to <laughs> zna. Sane, nije to, to je samo onako malo sugestije. Malo sugestije, nije. I ja sam neka to kažem. Pa, Ali mi mene slovo da ispravim. Ali nemojte me protektiviti. Ha? Ali E, zato kažem njihov govor kao da je u crkvi negdje. Govor nekog sveštenika tamo. Ne ima terminologije koja podsjeća na izvorni islam. Tako. Zato to je bitno. Da kažeš Allah, Rasulullah. Kogod sluša odma zna musliman. Nema šube nikakve. Bože, ne, ne, Bog uzvišeni, Bog je lešan. Baš nekak neprirodno. I, e, i neprirodno, ne. uši. Jeste. da ovome napravi džemal. Zašto se mi na tako izgledali? On pita da li ima i to. Pa ono, kada je še Jusuf ima baš crk, ošu u crk. Pa pošu, da, pop. Kaže, pop, mi imamo sestra sa Zelcom, dobro odnos, Kosta pa ti. Nama oni, kaže, šalje, svake godine vor, ovi djevoci se dječaka da nam pjevaju za Božić, za ovo, za ono. Pa ja... Ja ono upita, dolazi, kaže, hej, kad je dolazi on, ali pošalje. Znači, to je žene njovi pravnik. A pa uvijek sam ja govorio da je to ista firma. <laughs> Ja već sad ušao tamo na njima na nečasna sestra i kaže, muli se nešto kip. Ovo nije to ono. se čuti. Kao njima kaže, ali kad zašto se muliš kaj gipsu, znaš? Šta <laughs> <laughs> Kaže, možeš mi malo to objasniti? Ono. Kaže, ne trebala Bog molta, neka ekipa. Ajde, pa kao ja se preko ekipa, kaže, približava Bog. Pa kaj, šta se zna, kaj, sad te vam priča, on ja u njega gledam, kaže, kako to je bilo, pa kaže, malo ono neprirodno. Pa da ti ovo nije neprirodno. <laughs> malo, sad malo, kaže, preko ekipa vidi Boga, kaže, vala, ali lažeš, a lažeš i kad umriješ. ne može ga živjeti. a neće ga vidjeti, tako pokaj, nikad umri. Ja vam pa rekao, vala, i ne možeš ga bila ni plažiš. E, tamo, hajde, šal. Allah vas nagradi. Allah vas nagradi. Barak Allah fik. Volim Allah svanova tela da nas uputi učesti novu. Allah svanova tela ubrza svoju pomoć i pobjed. Allah svanova tela učini od onih koji će uzeti od Allahovu vjeru. Amen molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji neće da put uzdizanja Allahu i ljudi želiti ni ime ni život. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih od koji će on primiti hm? njihovu žrtvu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini da pretvorimo na tevhid, čisti od širka. Da nam bije oprosti sramote sakri. Amin. بارك اللهم وبحمدك اللهم بارك ودعا له هو الحي إن شاء رب البرية ودعا لنا لا ودعا له هو الحي إن شاء رب البرية كأني به في الشراقفا يهب العدا في الحصون دوية كأني به في الشرى واقفا يهاب العدا في الحصون دوية يقولون من أين